insomnia annat än äh, fingerband där, men jag hade den ju förut i vattentornet där och så. Eh, så att, men det är väl lika i området där, jag får försöka söka den eh, vid äh, tillfälle. Och så. Jag har ju väldigt massa vantar och handskar här så det är inga problem att byta. Ja, det var kallt och blåsigt ute idag. Äh, musiken kommer då, Spotify i Chrome webbläsaren som är tillägg där. Så att loggat in så att vi får lite musik faktiskt. Det var länge sedan sist som man använde Spotify här. Eh, ja, det var minst sagt, eh, det blev ju ganska soligt idag. Men ganska kallt och blåsigt och jag såg en väldigt stor fågel. Jag tror det var en örn faktiskt. Den var väldigt bred mellan vingarna och en enorm brun ro, rovfågel som var gigantisk stor faktiskt i, i bredden mellan vingarna. Jag tror jag aldrig sett en sån stor fågel faktiskt. Det var inte någon tran och så. Den hade suttit i ett stort träd här. Och så. Så att jag är inte helt säker på vad det var riktigt. Väldigt stor fågel. Jag såg den tre gånger totalt. Ja, det var väldigt eh, blåsigt idag. Och sen kan man se bort över sjön Amungen och byn Berga. Någon bondgård där borta och lite hus och stugor och så i den där byn. Bergabyn som ligger eh, delvis ut med eh, andra sidan sjön Ammungen eh, Och det var ju som sagt då väldigt blåsigt ute idag. Det kan man säga att det var friska vindar. Cirka fem kilometer. Ja, fingervanten hade jag ju när jag var här nedanför vattentornet. Så att, om jag har tappat den så ligger det i området någonstans. Jag ska söka efter den här vanten hoppas jag kan hitta den, men jag har ju många många andra vantar och handskar här och, och, och ta till det som jag hittar på tågen som jag ställer. Så att jag har inte någon brist på vantar och handskar. Så i och för sig väldigt varma fingervantar där. Jag kunde bara se den ena. Men jag får väl försöka leta och se om man kan hitta den vid tillfälle här. Jag har ju väldigt massa andra handskar och vantar. Vi har referensinspelning här. Och så har vi den 18 september. 2019. Jag ska göra ett inlägg här på sverigekanalen.wordpress.com Vänta. Jag följer, jag följer ju några eh, jag följer ju några olika bloggar och så eh, via eh, Wordpress här ja, jag har valt ut några som jag följer och då kan jag ju dela med mig av deras eh, inlägg här som dyker upp när man följer dem helt enkelt. Ja, jag har ju duschat lite, bytt panna och legat i sängen och publicerat vandringsturen i sängen delvis och vilat och så. Det var ju väldigt blåsigt ute där. Ja, man såg sjön, eller sjön eh, Hovnan eh, där borta vid byn Östansjö och så. Det var ju bra sikt idag för det var ju inte Ja, det var inte så att det var eh, vänta. Jag höjer väl upp lite förstärkning och det var ju, det var ju bra sikt idag. Det var ju inte dis och dimma och så men det var ju kallt. Det kan inte vara många plusgrader på morgonen här och väldigt blåsigt det. Man kan väl säga att jag har gått här så att kommit upp på Grantoppsvägen och eh, ost, ost på vägen och upp i backen mot berget och kraftig back upp på Talltoppsvägen och så. Man får en otrolig utsikt här över skogar och, och bergen och så. Det är gigantiskt faktiskt. Man ser sjön Lången och det var bra. Bra sikt idag igår var det ju inte någon bra sikt. Det var ju väldigt tvärtom faktiskt. Det var ju väldigt dima här. Det var svårt att, att se någonting överhuvudtaget faktiskt. Man såg inte så mycket. Och eh, uppe på berget här eh, norr om Långshyttan så kan man se att Långshyttan ligger långt där nere någonstans. Eh, och omgivet av höga berg och så. Då ska vi se, då ska jag publicera här eh, Göteborgshistoria.com ska det vara en blogg med domännamnet göteborgshistoria.com och där tar man upp just om Göteborgs historia eh, tillbaka i tiderna och eh, Svegot hade med den där skånska kvinnan tydligen som pratar skånska och det har jag svårt för så att då får det vara. Ja, jag vill inte lyssna på en kvinna som pratar skånska alls utan då får det vara faktiskt och därför utgår eh, publiceringen av Svegot idag och vi kommer inte sända ut deras eh, program från idag alls. En, skånsk kvinna som jag lärt sig eh, på namnet där. Hon pratar skånska, det tycker jag inte är kul att lyssna på alls. Skyddar man sig? Ja, det, det går ju att få vaccin, det är ju godkänt. Så att eh, det har ju förekommit förut att hon har medverkat och då utgår det helt. Jag vill inte publicera eh, någonting som eh, någon grötig skånska tycker jag inte om att lyssna på. Men i alla fall så var det lite friska vindar och så ja, på Grantoppsvägen så fick jag syn på en stor fin spillkråka där. De flyttade sig rätt fort men jag hann ju se att det var en en spillkråka och sen är det väl flockar också med småfåglar här. Eh, han väl uppfattat att det var tofsmesar, små rackare. Fina fåglar är det, tofsmesan en liten rackare och den har en liten tofs uppe på huvudet Man undrar vad alla fåglar tar vägen på natten och så, men det vet man ju inte. Men det var i alla fall på Talltoppsvägen i backen upp i blåsten där som jag stannade och vila. Många gånger och så tittade på utsikten mot sjön Ammungen och byn Berga och husen och bondgården där borta man ser då. Verkligen eh, stora, eh, enorma skogsområden. Och bergsryggar eh, och bergstoppar här. Lång, långt ögat kan se där. Och jag tror att det var en, en stor hög gran. Och plötsligt så kommer upp en, en stor brun jättestor fågel, ro, rovfågel som lyfter från den här eh, grantoppen <clears throat> med väldigt gigantiska vingar. Det var brun och det var en fågel, jag tror det var en örn faktiskt och det var absolut inte någon en korp är, lite, är ju mindre faktiskt, den är ju svart och så. Orm, ormråk var det inte heller, utan den var väldigt eh, stor, eh, troligtvis en örn tror jag det var faktiskt jag hann inte uppfatta eh, direkt så mycket men det var ju, den var ju stor och bred mellan vingarna så att säga. Verkligen. En riktig bjässe till fågeln där. Och sen ner från berget också där. Ja. Eh, ja, man ser ner lite grann mot Långsöt blå där. Eh, vindkraftverken kan man se utanför eh, Dolmsjö där. Nej, jag vet att jag hade vanten här när jag kom borta, men den jag kunde bara se en vante här så att det kanske ligger någonstans här i närheten i alla fall. Jag ska försöka titta vid tillfälle. Men det är inte hela världen i så fall. Jag har många andra typer av vantar och handskar och så. Fast de var väldigt varma de där fingervantarna. Jag kunde bara se en här. Mm, jag ska väl leta om jag slängt den någonstans att den ligger någonstans i lägenheten här. Men det kanske... Men jag tyckte jag hade med mig två fingervantar här. Mm in i lägenheten. Men jag har många andra att välja från, så handskar och så, skinnhandskar. jag fick städa tågen och så tömde jag fastighetsboxen också i morse tidigt. Jag hade ju beställt en eh, USB-kabel för öppning men det blev ju fel tydligen. Den fick jag ju faktiskt slänga i soppåsen här, det var ju fel kontakter där. Ja, 49 kronor för netto netto, inte så farligt men det blev ju fel där. Ja, det gick inte att använda den och den kostar 49 kronor utan fraktavgift men det blev någonting tokigt där. Jag tyckte det stod att det var USB-C men kontakterna passade inte alls och eh, så. Jag kunde inte använda den överhuvudtaget. Men jag har ju så många andra USB-kontakter och eh, kablar, USB och nu är det nog faktiskt lite fjärrvärme på här på elementen har ju dubbla pannor här, dubbla skorstenar på fjärrvärmeverket. Det ryckte eh, höga skorstenar i morse där. Och eh, bitande kyla verkligen där och kallt och eh, blåsigt. Ja, hittade en ölburk också här när jag skulle gå hem här. Nedanför vattentornet låg det en liten ölburk där. Pilla bort den. Och sikten var bra också, det var inte någon dieseldimma här. Den där enorma fågeln där kunde jag se tre gånger faktiskt som flög över hyggen och skogarna här uppe i norr. Innan den slutligen försvann med sina breda vingar och det är lite oklart vad det var där. Men eh, enligt min uppfattning så var den en brun och att det var en rovfågel och att det var en örn och den var mycket bred mellan vingarna där de var inte svart utan brun. Örnar är väl bruna va? Inte svarta så att eh, det var en örn, örnliknande rovfågel och mycket, mycket stor. Det var inte någon korp. Det var absolut inte någon ormvråk och så. Utan mycket tyder på att det var helt enkelt var en örn faktiskt där och eh, det finns tydligen örnar här. Någonting annat kan jag inte komma på riktigt där. Och den här spillekråkan var fin också där. Den stora rackare. De är ju väldigt stora. Så att det var ju rätt så kyligt och, blåsigt och för att orka med här så går jag en liten bit i taget här och pratar i mobilen där. Jag spelar in eh, min eh, eh, privata podd, eh, vandringsturen eh, Jag stoppade faktiskt in mobilen i ena vanten där för att det var så blåsigt med mikrofonerna kanske. Jag tar lite lugnt där och så, framförallt i de här backarna så går jag en bit i taget man stannar och vilar och så. Och tittar runt och så vidare. Och då känner man att man orkar mer än att... För jag har ju sagt det att man ska upp för de här kraftiga backarna här i skogar och så. Och så. Det kan vara väldigt kraftiga backar. En del backar är ganska korta men väldigt kraftiga. Och framförallt i början där när man kommer igång i skogen så ska man ta det extra lugnt. Man ska inte förta sig och stressa för mycket upp. Just för de här kraftiga backarna. Så att man blir lite anfådd och ansträngd och så. Utan man ska ta det lite lugnt där. Gå en liten bit och stanna. Andas och vila något där. Och kolla och så. Och se hur solen börjar här att lysa på tre topparna. Man har ju Ja, först kommer ett ljussken som börjar bli starkare, sen kommer det där gula så, sen kommer solen upp någonstans över horisonten och börjar och den första solstrålarna här på morgonen börjat lysa på trätopparna. Så att man går en bit i taget och stannar och vilar. Så går man en bit och sen stannar man och vilar och så. Och det är klart att det var lite, lite kallt och lite friska vindar, det kan man säga. Spotify också här faktiskt. Det verkar som det är lite glappkontakt i förbindelsen ibland där. Det här är ju nämligen Spotify i webbläsaren och inte. Men Spotify finns ju som, som tillägg i Chrome som en webb, webbspelare i, i webbläsaren så att säga. Det verkar vara lite eh, till och från musiken spelas så. Det är väl mer stabilt om man har själva programmet eh, Spotify där om man ska liksom vara populär och vara liksom cool populär. Ja, det är gamla spellistor här säger jag. Jag har inte haft eh, Spotify på länge. Det här är 2012, 2013, 2014 säger jag. Som jag var ganska aktiv och så. Så dessa har jag inte skapat några spellistor i Spotify faktiskt. Jag har inte så mycket utrymme i mobilen där så att jag kan inte ta ner den. Så. Jag kan inte ha hur många appar som helst här. Det är lite eh, dåligt med utrymme där. Det ligger lite grann under en gigabyte internminnet. Men här ser man att det var uh, musik här. Horgalåten och så. Medelre kyrka och Jens och Viggen och Schottis och så vidare. Ja, det blev fel med den där USB-kabeln men, men eh, det är ju inte hela världen faktiskt. För jag har många olika vantar och handskar här och skinnhandskar och så eh, att välja på här i kartonger och så vidare, garderober. Eh, om jag inte hittar den andra vanten där så så har jag gått om andra vantar. För att jag hade ungefär innanför vattentornet hade jag ju två vantar och så, så att den bör ju absolut ligga här i eh, närområdet som sagt var. Eventuellt så kanske jag kan hitta den i lägenheten men annars så får jag försöka söka efter den vid tillfälle. Det är världens katastrof och jag tycker absolut man ska ta lite lugnt när man är ute och så här. Jag såg inte några människor på elljusspåret eller så här. Det gjorde jag inte. Det var inga människor ute och gick någonstans på någon skogsväg eller så. Utan jag var helt, jag helt ensam där som vanligt då. Man kan ju delvis se ner där. Äh, mot den här sjön Amungen. Det är ju en del skog i vägen och så. Man ser ju bara delvis sjön Amungen, den där ön Några stugor kan man se den här Skors bondgård också på andra sidan sjön Amungen. Men jag försöker att uppdatera också här eh, sporadiskt och så. Eh, Sverigekanalen.wordpress.com Ja, ganska kallt var och kyliga vind, friska vindar och det kan inte vara många plusgrader där på morgonen och det verkar som att man är av med de här förskräckliga myggorna här. Eh, de här myggorna här som håller på. Ja, my myggor som Eh, studsar på näsan och biter den i kinden och blod och sånt. Det är väl så kallt ute. Eh, jag tror inte att myggorna överlever på natten här riktigt. Jag tror inte jag såg några direkt insekter i luften och så. Så det är väl kylan som gör att myggorna till slut eh, inte blir något problem längre. Och igår såg jag en bild också på en kvinna som hade fotat sig på huvudet där. Det bör man faktiskt ha för att det är kallt. Ja, det känns inte kul att sätta på sig en mössa eh, istället för en keps, men eh, det blir ju kallt då, visst, det måste man ju säga. Det blir ganska varmt med en mössa på några timmar och så. så eh, det bör man tänka på. Och nu ska vi se den här på Sverige så här. Punkt E. Vi ska se om vi hittar någonting här. Ja, det är problem med Israel här. Israel, de här blocken är stora faktiskt. Kan inte bilda regering, står det. Så att... Ah, eh, det är vad som kommer att ske. Det kan ni e eh, på Sveriges Radio rapportera eftersom det är jämnt mellan block eh, efter valet eh, i Israel. Man får välja ut vissa saker som man kan ta upp här vid mikrofonen. Även välja ut vissa saker som man kan publicera ibland på radiochatten som en länk eller eh, sverigekanalen.wordpress.com Man kan ju inte sitta här eh, hur, mycket som helst och ta upp allt. Eh, det går, ju inte för det händer ju så väldigt mycket. Nej. Och... Eh, det ska jag ta upp lite improviserat här vid mikrofonerna. Så man känner orkar och så. Mm, jag försöker att... Uh, jag var en författare här, manusförfattare. Han blev 54 eh, år bara. Jag vet inte varför han gick bort så tidigt. Men han blev inte äldre än så faktiskt. Och eh, Sveriges Radio och Eko tar ju upp väldigt mycket. Eh, blandade nyheter minst sagt och kultur och så vidare. Så enbart från Sveriges Radio blir det verkligen mycket mycket eh, nyheter här. Eh, blandade nyheter och så. Det kan vara lite östiga saker ibland och lite märkliga eh, rubriker och så faktiskt. Man kan ju se här då. Eh, P4 Kalmar. det är en, ett ljudklipp på C-datan här. Men eh, rubriken är lite lustig där faktiskt. Eh. En 80-åring alltså. En person som var 80 år gammal och inte hade något körkort men körde till sommarstugan. Och tydligen så åkte den här 80-åringen eh, fast i en trafikkontroll där. Saknade körkort. Ja, det är väl ganska så vanligt det där. Att de har indragna körkort eller inte har några körkort och så vidare. Jo, vi ska ta upp lite saker här vid mikrofonerna. Exempelvis publicera på sverigekanalen.wordpress.com och så. det ligger väl på en 25 grader, lite värme på elementen här. Eh, fjärrvärme. De eldar ju med ett, eh, tre flisar på tre bitar. Så ligger det stora höger utanför värmeverket. Eller fjärrvärmeverket. I Långsötan så att det har kommit igång lite mer, nu eh, tycker jag. Igår och idag va, har det kommit igång lite mer. Och flugan är ung och pigg och raskar och hoppar omkring och flyger omkring och putsar sig och små, småspringer på skärmar och så. En eh, studiefluga. Eller en husfluga kan man säga. Och jag verkar inte bli av med den rackaren. Det går inte att pilla på den för den har ju flyttat sig. Ja, det var ett kvinnomord också i Avesta. Det kan ni se på. Men Sveriges Radio Dalarna. Ja, snedstreck Dalarna. man kan ju liksom inte ta upp allt. Eh, Sveriges Radio redovisar ju trafikinformation. Eh, nyheter och kultur och så, så att det blir ju väldigt... Mm. Ja, det var en brand här. Utanför Avesta. Det finns heter Karlbo, heter det. Karlbo. Och då har det brunnit också att vi klättrar från eh, balkongen. Så det händer ju saker även i det här länet. Det är ingen brist på nyheter från Dalarna heller. Ja, det framgår här av Sveriges Radio här budgeten för nästa år där. Nej, Magdalena Andersson nu. Och eh, det framgår här av dessa ljudklipp på några sekunder. Men rubriken kan man ju omge i alla fall. Tala kommunerna får extra pengar i regeringens budgeter. Exempelvis Borlänge kommun, Avesta och Ludvika står det. tagit, tagit emot många nyanlända och får tillfälligt stöd. Miljoner till kommuner med stort flyktingmottagande. Ja, det är inte lönsamt och det kostar mycket där. Eh, de här systrarna Kallur där eh, ser nästan likadana ut faktiskt där. Det är ju två systrar som eh, i princip ser nästan likadana ut. De har ju samma hår och färg och frisyrer och samma ansikten och så. De är kopior av varandra. De, har, de är väldigt lika varandra de här två. Ja. man kan inte ta upp allt som händer och så. Det är grova brott och så här uppe också där, så det händer i det här landskapet eller eh, länet också. Men jag vill gärna välja ut vad jag vill ta upp systrarna Kaller är fina damer där. Faktiskt där. Även om jag har svårt och eh, så. Det gäller både tv och radio där. Jag tycker att det är bara jobbigt. Men Det är bra med en promenad och eh, komma ut och få frisk luft och så. Se och uppleva. Med saker här faktiskt och så se de där första solstrålarna och så. Och det går ju absolut inte att sitta här och ta upp allt som eh, Sveriges Radio tar upp till exempel och lokal omfattande eh, nyhetsbevakning Men jag sköter det här själv och Sveriges Radio har ju order i bidrag från staten och har flera tusen anställda och så vidare, produktionsbolag och så vidare. Så att de var ju verkligen stora. Det är alltså. Och så här. När en, ens drift i livet är musik. Ja, det var lite rävligt. Nej. Jag kom in på Gotland här, eller Sveriges Gotland. Ja, just det. Ingmar Bergman bodde väl på Fårö där. Jag minns inte om det var sommarstuga men jag tror han bodde permanent eh, på slutet där. Man minns rätt. Han trivdes ju där på Fårö. Det går väl på någon annan, ja. Ja, jag är för mig att det är en, en liten enkel stuga där på det. Eh, man har sett på tv. Inte något stort utan en lite, eh, ja, lite mindre fritidshus och så. I havet där dokumentär en gång. Om den här. Black Carlson. En gång minns jag. Jag vet inte om Ingvar Ingman Bergman. kanske han gjorde. Men det är lite speciellt tycker jag att bo på öar där med båtförbindelser och sånt. Det är lite krångligt tycker jag. Det låter krångligt på något vis. Att man måste åka båt mellan fastlandet och öarna. Men eh, det är många som bor så, så att de måste åka båt, båtförbindelser. Och det fungerar. Jag tycker det verkar lite jobbigt Men det finns ju de som har det som rutin. Ja, jag brukar ju välja ut saker här då. Och ta upp mikrofonen i, i direktsändningen och kanske lägga ut från radiochatt i en länk eller eh, sverigekanalen.wordpress.com här. För mig. Nu har det gått så många år så att det uppdateras och så. Jag var ganska varmklädd och så. Men det är klart, visst känner man av de här. Det var väl lite nordliga vindar också. Det var ganska så. Det är kallt och blåsigt. Frisk luft är ju bra faktiskt där och det tar ju några timmar. Det var väl en fem kilometer och så. Delvis ganska så kraftiga backar och väldigt grönt och fint det är det ju en stor del. Men jag eh, har väl också börjat gula blad ute och eh, ormbunkarna är lite bruna och sådär. Jag såg lite klöverblommor och så. Och eh, vandringsleder delvis och Eh, vanliga, enkla eh, skogsvägar. Eh, grusvägar. Grantoppsvägen och ost på vägen där den svea skogen försäkrar massa grus där. Och upp i backen mot berget där, bit i taget, talltoppsvägen. Myckelbevägen ligger långt nedanför där och sjön Ambungen och så. Man kan ju se kyrkberget också där borta. Långt där borta på andra sidan. Några kilometer bort. Jag måste nog köpa mina ketchup, jag missade ju det sista. Så att, det var ju det jag glömde, men det var lite tungt ändå. Men... Jag ska komma ihåg det i huvudet här. Att jag köpa mina ketchup. Jag brukar köpa den här billigaste ketchupen, den finns på Vikas. Och det var ett brutalt mord också då. Sveriges Radio Gävleborg här, vårt eh, grannlän. det är ju som det eh, skedde för ganska länge sedan, det var i december som en man som mördade sin sambo i Hudiksvall. Och det är livstidsfängelse som står fast för det brutala mordet i Hudiksvall. Så det är livstidsfängelse där. Livstidsfängelse för mord på Sabo Hudiksvall här, Sveriges Radio Göteborg. Vart grannlän. Ligger väl cirka 1,5 mil härifrån. Det ligger utanför Skärmsund eller Stigsbo där som går i länsgränsen. Nästa. Här rapporterar ju Sveriges Radio om eh, trafikinformation och så. Det vet man trafikredaktionen. Redaktion, redaktion. Och det är stora neddragningar på Arbetsförmedlingen som ju stänger många lokala kontor och minskar antalet anställda och konsekvenserna börjar märkas nu. Stora konsekvenser kan Sveriges Ull rapportera när Arbetsförmedlingen drar ned. Eh, det framgår här av Sveriges Radio att allt fler tvingas till försörjningsstöd när Arbetsförmedlingen krymper. och eh, kostnaden för arbetslösheten ökar och insatserna kan bli färre. Det är ju sådana ljudklipp eh, som man ser på c datan Jag kan se att Ljusdal 11 grader och Bollnäs 13 och så Hofors 12. Gävle 12 och Söderhamn 13 grader. Jo, det är väldigt skiftande nyheter som Sveriges Radio tar upp här. Det är väldigt skiftande nyheter. Och hemlig telefonavlyssning ökar kraftigt. Och det är dags igen här. Eh, ny bilbrand i Gävle, eh, stadsdelen Sätra. Jag vet ha höghus och hög andel invandrare också där. Mycket kulturberikade där. Så att det var dags för ytterligare en bild. I Gävle och Öppra. Mm. Det var mycket att svepa igenom här. Sveriges Radios... Uh Ja, kanske inte exakt alla. De har ju så många olika lokala stationer. Där. Verkligen. De ska bevaka. Men det är klart, de kan ju inte bevaka allting som händer. Det, det, det går inte. Inte ens Sveriges radio, radio, kan klara av att bevaka allt som händer i ett len och så för att det är så mycket händelser som de inte känner till överhuvudtaget. Vi tar väl lite grann här. Vi tar och swishar ner till Göteborg tycker jag. Eller Sveriges Radio Göteborg blir det. Men Sveriges andra största stad efter Stockholm. Eh, måste det vara. Ja, det måste det vara. Och... Eh mer utav biobränsle också där. Skogsprodukter och så, eller restprodukterna från skogen här. Och tillvara grenar och sånt i framtiden där också. Det är som om man brukar ligga, ligga kvar i skogen här som ska återvinnas och bli jord igen efter lång tid. Men det ska man ta tillvara också. Och förbränna det också där, grenar och så. Det blir mycket energi av det. Det läggs ju kvar i skogen idag. nytt eh, raffinaderi för biobränsle i eh, Göteborg kan man se här. Då jag läser om det att man ska inte lämna kvar så mycket ris i skogen, grenar och så, som man gör idag. Utan det ska minska ner och man ska kunna använda det också och förbränna och elda i värmeverken med och så vidare. Ja, vi ska se vad det kan vara. Det är en, jag ser ett tårövergång. Och sen kan man se att det är en rubrik också. Då. Men som sagt var det bra att man tar det lite lugnt när man är ute och andas och går sin egen takt därför löpning och så inte funkar alls i Sandfold. Det blir för mycket. Man måste gå i en takt. En bit i taget och stanna och vila. Då eh, kan jag klara av ganska mycket, men... Jag hade ju nästan inte ätit någonting på morgonen så jag orkar inte gå så här riktigt långt norrut och så. Det kan upp till bli 7 kilometer och så, men... Det var väl åtminstone 5 kilometer ungefär en halv mil. Med delvis eh, vandringsleder och grusvägar och skogsvägar och kraftiga backar och så. En del, en del backar är korta. När man vänder sig om och tittar, men de är kraftiga. Så att man tar en liten bit i taget där tycker jag. Så att orkar man mer, orkar man bättre tycker jag. Man tar lite lugnt och går i lagom fart man säga om doften och själva smaken då, mer än att det greppar till? Doften är mycket elegant och behaglig. Doften är lite unspackad höstäpplekaraktär. En finstämd smörighet som breder ut sig. Mm, kan det vara den där vingruppen som jag såg en gång där med? Man mm, klev av ett tåg från, kom från Örebro kom mm, jag skulle in och se det tåg så klev den här eh, gruppen av, han som var håller på med mat någonstans där. Eh, Grythyttan eller vad heter det där. <laughs> Och den här eh, Hallenberg som är känd från tv. De två klev av där i NA7. Jag kände igen bägge två. Mm. Det var champagnen och jag påminner redan nu om att vill man ha alla detaljer så finns det på vår hemsida sr.se p extra. Då går vi raskt på det vita vinet. Det är franskt, en 75 centiliters flaska och det kan vi säga att champagnen är också på en 75 centilitare. Bousseron 2017 har nummer 92514 på Systembolaget. Hur går det här ihop med hummerköttet då? Ja, nu är det här en vit bourgogne och det här är inte en chardonnay utan det här är en aligoté-druva. Det har jag aldrig. Al aligoté? Jag måste fundera här. Här sitter alltså Sveriges Radio och gör vinreklam i, i radion. Och eh, säger exakt vad det här vinet heter på Systembolaget. Eh, jag uppfattar det här som eh, reklam för alkohol faktiskt och eh, reklam för Systembolagets produkter. Jag vet inte vad ni tycker, men jag är lite förvånad över att man kan uppge det här vad finet heter och så. återigen uppge eh, vinprodukter eh, från Systembolaget på Sveriges Radio utan att det är eh, radioreklam. Det är ju konstigt. Mm. man får inte nog. Det får man inte. Alla tipsen, som sagt, finns på webben. Utom kräftor, för de fodrar faktiskt brännvin av något slag. Det fanns ett undantag, så är det alltid med regler. Ja, och då kan man ha lite till det. <laughs> nu gick det bra. Ja, tänker efter. Man får vara uppmärksam när du är här, så man får med allting. Och annars då hemsidan. Jag är så glad att du är tillbaka. Nu känner man att det rör på sig igen. Tack snälla Carl Jan. Tack själv, ha det så gott. Du med. Jo, han kom ju en gång med Lasse Hallberg tror jag han heter. Som var på tv mycket förut. De där två. Hallberg den eh, Känd från tv och radio De klev ju av eh, A7 här. var eh, central. Jag skulle in och städa. Då klev den där gubben av sist. Den kom ju sist i tåget. Och när vi ändå pratar om tåg så har det tydligen skett en påkörning också då. Kan Sveriges Radio rapportera här eller Sveriges Radio Göteborg. Det var i Ställningssund här. Som en kvinna i 75-årsåldern blev påkörd av tåget eh, söder om Ställningssund station när hon genade över spåret. Lite oklart om det skedde på en övergång men hon blev ändå påkörd av tåget där. Ja, det är sånt som händer faktiskt där då. Och det är ganska allvarligt för det som har skett i Göteborg är ju allvarligt här nu. Det är ju... Och det är Göteborg och Askim. Eh, bilar i brand. Mitt i bostadsområdet Och ett parkeringshus är förstört. 12 bilar helt utbrända. Anlagd brand i ett parkeringshus i Askim i sydvästra Göteborg. Och jag vet inte om det finns bevakningskameror och så. Det blir nog svårt att få tag på de där eh, skyldiga personerna. I princip blir det väl omöjligt. Ja, där ser man vad som händer i vissa vissa delar av Sverige. Ingenting sånt eh, har jag inte varit med att det förekommer överhuvudtaget i den här orten Långsuttan och så. Vi får se vad som sker i framtiden men eh, jag har inte varit med att det har varit någon liknande händelse i Långsuttan en, en enda gång. Och jag hoppas att det håller i sig också faktiskt där. Det är ju inte den typ av område det här direkt. Långsuttan är inte område direkt. Den typen av problem eh, historiskt heller väl. Så. Jag tror inte att det kommer börja ske sådana saker här. Och en eh, spårvagn hade kolliderat också. Med en eh, personbil. Och det som har förekommit en hel del tycker jag med årens lopp. Med kollisioner mellan spårvagnar och trafikanter och, och så. Jag tycker Göteborgs spårväg har haft mycket olyckor och så faktiskt genom årens lopp där. men det var en allvarlig händelse och den utreds väl av polisen och så, men eh, det var svårt att få tag på de skyldiga där faktiskt. Greta Thunberg seglat över Atlanten och i precis detta nu turnerar hon runt med sitt budskap om... Eh, som sagt var, och... Eh, det var ju mycket allvarlig händelse det där. Grov... Eh, jag vet inte vad brottsrubriceringen kan bli. Det grov skadegörelse, allmänfarlig ödeläggelse. Ja, det var en allvarlig händelse i Askim det där verkligen. Så att det var mycket allvarligt det som skedde i Askim. Verkligen allvarligt och eh, det är väl den typ av område också som befolkas av väldigt många eh, så kallade eh, kulturberikade, heter det. Ja, det kan jag säga. Det är det som är grov, grunden till det här att det ska vara många kulturberikare i ett område så blir det ofta den här typen av problem det förekommer väl inte en massa. Eh, bilbränder på Lidingö och eh, eh TB och Danderyd och Vallentun och Djursholm eh, och så. Så den typen av eh, befolkningssammansättning det som är, grov, eh, det som är grunden till problemen helt enkelt. Och det är naturligtvis så att det är bara en mindre, eh, en mindre del av de bosatta som är ja, bränner upp bilar och så. De flesta gör inte det men det finns ju det finns ju en viss klientel som ägnar sig åt skadegörelse och annat. Ja, väljer av de här så får vi se. För det ser väldigt olika ut faktiskt. Man ska inte säga att hela Sverige är drabbat av det här mångkulturens förbannelse. Men helt klart finns det områden som har problem och där verkar ju problemen eh, gå åt fel håll. Det verkar, utvecklingen verkar gå åt fel håll i de här områdena det blir sämre säkerhetsläge och det blir värre och värre så att säga. Andra områden har mindre problem och områden, det finns områden som inte alls har de här problemen av olika orsaker och så. Eh, även om det finns kulturberikare i områdena så finns det ändå inga bilbränder och så. så att, eh, vilken typ av människor som bor i områdena Och eh, Hylte kommun får eh, bidrag, eh, statligt bidrag här. De har tydligen tagit emot många så kallade flyktingar eller asylsökande ska det heta egentligen och Hylte kommun får hela två miljoner det statliga bidraget till kommuner som högt flyktingmottagande. Han, eh, det är lite fel att säga flyktingar för det är ju frågan om eh, asylsökande. De som får stanna som flyktingar är ungefär 4 procent. De flesta får ju stanna av andra orsaker så det är ju inte... Det är minoritet som är riktiga flyktingar. Orsaken till att de får stanna i Sverige är ju inte som flyktingar, det är bara 3-4 procent som är eh, klassade som flyktingar. Så att det begreppet kan man ju använda lite försiktigt. Eh. Och eh, När vi ändå pratar om Hylte kommun där så har det varit eh, vandalisering här av busskurer som ökar och är uppe på 80 000 kronor där. Det framgår av Sveriges Radio här, Halland, att eh, på eh, bara några dagar här så har det 16 glasrutor i busskurer Eh, kross, krossats i Hylte. Det framgår också att vandalisering av busskurerna blir ett allt större eh, problem i hela länet, eh, alltså i Halland här. Bidrag till Melodifestivalen får vi inte höra, men den senaste tiden är det mest mellolåtar som har vuxit fram i ljudprogrammet i studion. Jag tänkte faktiskt på det i början av året när hela kalaset satte igång. Att det hade ändå varit kul att ha med en låt som jag själv tror på och tycker är bra. De senaste fem åren har SVTs uttalade ambition varit att 50 av låtskrivarna ska vara kvinnor. Antingen med egna bidrag eller i låtskrivarteam ihop med män. Arbetet med denna ambition har burit frukt. I år var till exempel 16 av 28 bidrag helt eller delvis skrivna av kvinnor. Men verktyget att räkna är ganska trubbigt och om man räknar huvuden var fördelningen snarare en fjärdedel kvinnliga och tre fjärdedelar manliga låtskrivare 2019. Ja, jag kan ju säga det att det har faktiskt eh, varit så att vi har faktiskt haft eh, eh, förut här tidigare i eh, Långsuttan och det är nu några år tillbaks i tiden här så var det faktiskt så att det var eh, klotter och eh, skadegörelse också. Dels på den här busskuren nedanför i backen här med skadegörelse och klotter. Och jag vet att även busshållplatsen Trollbo har haft en eh, krossad glasruta tidigare som jag också fick anmäla och även också skadegörelse med klotter som dock har tagits bort här under sommaren tror jag det var. det var ju klotter där tidigare som har sanerats så att vi har haft lite grann problem med klotter och så på husväggar och eh, elskåp och några busshållplatser här men det har inte varit så farligt. Det var lite mer tillbaks i tiden än där så att det har väl inte vad jag vet tillkommit något mer eh, klotter och skadegörelse på husväggar och eh, busshållplatserna i Långsuttan här. Men eh, det har varit lite grann eh, så tidigare där. Jag har fått eh, anmäl, kontakta Dala Trafik där. Väl eh, via e-post och så och eh, helt enkelt anmält detta. Eh, men eh, det ligger som sagt var tillbaka i tiden här. Jag vet att det var klotter också på bussupphållaren Trollbo som togs bort under sommaren här. det har ju faktiskt eh, det finns väl det finns väl lite klotter också på elskåp här. Eh och så har jag satt men inte direkt eh, stora problem med det. Men det kan ju förekomma någon gång man ser något klotter på eh, någon elstation och så där. Tillsatser. Än så länge vet man i Sverige lite om vad som har hittats i vätskorna i USA som kan ha lett till flera dödsfall. En stor del av e-cigaretternas vätskor produceras i Kina men vätskorna kommer inte bara därifrån, säger Josefin Jonsson. Det som också är komplext med de här vätskorna är att det dels är en del eh, att man blandar vätskor hemma och att kanske tillverkningen sker inte så kvalitetssäkrad. I USA pågår nu utredning kring de vätskor som kan innehålla farliga ämnen och Folkhälsomyndigheten i Sverige följer utredningen noga. När vi vet vad det är för ämnen som orsakar havskapsskador, då kan vi gå in och titta på de produkter som så att jag vill inte påstå att det finns speciellt mycket klott i Långsuttan här, men jag tror det kan finnas på någon, några, några elskåp och eh, det är väl en, en eh, elstation där vid Trollbo som har eh, lite klotter faktiskt som jag har anmält men det har tagits bort, inte tagits bort. Jag tror inte jag orkar med det, men det är klotter på stället där. Som jag inte orkat med att anmäla och så, för det är så jobbigt med all skräp och så här. Men det blir gott på en elstation som sagt som igen borde saneras. Alltså. Men det blir inte hela världen och så, det finns väl värre problem med det. Och man kanske kan se lite klotter också på någon elskåp. Men det är väl inte så farligt med några streck. Och så. jag skulle säga att det är den 18 september här. 2019. Med en eh, direktsändning från Långsjötan och tillståndet som innehas heter Sverigekanalen här. Heter Sverigekanalen och eh, ansvarig programutgivare är Gunnar Andersson i Långsjötan som söker. Molnigt och i fjällen snöfall. Och Hylte kommun eh, varslar 30 om eh, uppsägning också framgår av eh, Sveriges Radio. Det är så pass mycket som händer så att eh, man eh, kan ju liksom inte bara ta upp eh, allt som händer. Det det blir ju så väldigt eh, omfattande faktiskt. Tycker Man kan sitta här eh, hur länge som helst och ta upp allt som man ser och så på nätet här. Det blir ju så väldigt eh, mycket där. Alla möjliga rubriker här tycker jag. Men Eh, det framgår i alla fall av Sveriges Radio Halland att det verkar vara nedskärningar och besparingar i eh, Hylte kommun. Och 30 eh, stycken varsas om uppsägning för att spara in pengarna. Besparingar och så. Ja, det var Hylte kommun, men det finns många andra kommuner som har problem här. Hedemora kommun ska också spara och så. Och eh, Faluns kommun skulle spara väldigt mycket. Det var 100 miljoner där som ska sparas. Så det är eh, ordentliga neddragningar och sånt. Alltså rulla in en kvart senare ungefär. Och tåget från Örebro till Gävle via Falun klockan 17.29 är inställt mellan Bålänge och Gävle. Tipsa, det gör ni på 020 999 444. Ja, tåg är inställda kan ju bero på olika orsaker, där personalbrist och eh, tekniska fel på tåget och så vidare. Så att det finns olika orsaker och så. Det framgår inte alltid varför tågen är inställda riktigt där. Eh, ja, att de är inställda och så. Det kan man ju förstå, men eh, folk kanske undrar liksom varför det är inställt och så. Och Eh, det framgår helt enkelt att det är lite olika orsaker till det. Eh, tåget, tåget kanske har skador där, måste till en verkstad och så. Tåget eh, kanske har skador och måste in på underhåll. Eh, till service helt enkelt. Åtgärdas och så. Och därför ställs tåget in. Om... Ja, tåget har någon form av tekniska fel och så vidare så måste man ta ut tåget ur trafik. Men orsaken till att den inställda framgår ju inte riktigt. Men det kan ju vara en orsak eh, att tåget, varför tåget är inställt. Eh, det kan till exempel betyda att tåget måste till en eh, serviceanläggning för att tömma toaletterna där. Det är vakuumtoaletter då. Om de är fulla så att säga, då funger fungerar inte toaletterna. Och eh, då är man tvungen att ställa in tåget. Det har inte fungerat riktigt med eh, servicen ordentligt där. Tåget har rullat för länge ute då. Och eh, man kan ju helt enkelt inte framföra tågen med samtliga toaletter avstängda där. Det går inte faktiskt. Det blir inte bra service. Och det kan vara en orsak att man tvingas ställa in tåget. Då. Man måste tömma toaletterna på tåget och så, eller serva och så. skador och tekniska fel och så vidare. Det kan också bero på att personalen inte har fått nattvila eller eh, jobbat över och övertid och så vidare. Och att avbytande personal inte kan tjänstgöra på grund av sjukdom med kort varsel och så. Så att den här personalen inte får avlösning till exempel i Borlänge och den personen ska köra ett annat tåg och då kan de inte fortsätta med det här och så. Så det, det, det, det, har med det att göra. Personalbrist eh, och annat. Och eh, Josefin Sandström blev mobbad i skolan här. Hon är 29 nu. Hon blev mobbad. Och det var inte roligt det hon gick i skolan. Det var rätt länge sedan, hon är 29 nu. Och det är också ett problem, eller många problem på skolorna. Att eleverna är dumma och så. Mot varandra. Jag tror inte att Långsötan har de problemen, det är en ganska liten skola här. Jag tror inte att Långsötan har de problemen alls faktiskt. Jag kan inte tänka mig att vi har de problemen här. Jag tror inte det faktiskt. Det verkar lugnt och så på våran lilla Jons på skolan där. Jag känner inte till att det skulle vara någon den typen av problem och så. Ja, jag ser väl en rubrik här som jag kan ta och lägga upp på sverigekanalen.wordpress.com. Och här är en mataffär också, livsmedelsbutik i Storlien där som tvingas stänga. Man har gjort en inspektion där då. Många brister och för många brister helt enkelt. Och eh, tillståndet för den här eh, livs eh, livsmedelsbutiken har stoppats så att säga det här gänget nu som tydligen bor någonstans uppe utanför Rättvik. Nu har vi ju två stora jakthärvor på gång med kopplingar till Dalarna. Dels den här då och dels den misstänkta tjuvjakten. Tagsledare är inblandad. Nu vet vi inte om det blir några fällande domar i något av de här uppmärksammade målen. Men vad hoppas du då att de här fallen ska få för konsekvenser? Framförallt så borde ju, borde ju de här som, eh, som eh, håller på med den här verksamheten börja dra öronen åt sig och börja inse att det kanske inte är så vattentätt och tjuvjaga längre. Va? Utan att eh, även... För att det är ju så att många av de här sakerna eh, slår tillbaka på, på de hederliga jägarna och de blir ju naturligt förbaskade och kanske har börjat att prata lite mer än vad de har gjort tidigare. Va? Förut har det alltid varit så att man har, vill, vill ha det lugnt och skönt i slaktborden. Va? Det är därför som man eh, håller tyst om det det man känner till som, är, som pågår eh, av oegentligheter i skogen. Va? Det var inte så många år sedan som eh, man på ett område i Dalarna pågått eh, otillåtna åtlar och man jagade med bil och gensköt björnar och sånt. Drevs på med GPS va? så att man hade ju jättekoll på hur de, hur de gick. Va? Vissa av de här gråtna personerna nu de misstänks också ha begått jaktbrott under björnjakten i augusti. Ja, det läste jag och det, det kändes ju väldigt märkligt att, att det verkar ju som det är ett gäng som håller på med den här typen av... Och intressanta är det ju det att Rättviksområdet, för det är ju där som det har varit väldigt mycket tjuvjakter och försvunnit mycket etablerade vargar under åren. Så att eh, man kan väl hoppas på att det kanske liksom upphör där nu i det området i alla fall. Hur intressant och spännande är det att följa de här uppmärksammade tjuvjaktsfallen tycker du? Ja, alltså det är ju, det är ju intressant så tillvida att man måste få stopp på det här. Va? För att annars kan vi inte ha en förvaltning. Vi vill ha den. Vi vill ju veta hur många vargar och rovdjur det finns i, i skogarna så att man kan göra de avskjutningar som man kanske behöver göra ibland då och då. Va? Vi ser alltså Jan Bergstam som är ordförande i Svenska rovdjursföreningen. Tack för att du var med här i eftermiddag i P4 Dalarna. Tackar. Ja, vi tjuvlyssnar lite kort. Dalaradion där. Det är inte nog längre, men... Det går upp Här verkar ju solen gassa på, så ja. Det var så mygg inte eh, trivs i kylen här inga problem med myggor den sista tiden här nu. Vilket har varit förut faktiskt, men det verkar som att kylan och blåsten och så eh, påverkar myggorna. Jag tror inte att de klarar av den här eh, blåsten helt enkelt. Och det finns mycket att lyssna på faktiskt där då. medieutbudet är stort. Men eh, det är positivt att det finns mycket att välja här. Och ta del av det. Eh, Sveriges Radio Köping har vi här. Eh, ja, det var ju våldtäkt här, eh, Gnosjö. Eh, det skedde en eh, våldtäkt i Gnosjö kommun, Nissafors, Sigges lås. En hel natt i slutet av juni. och där har vi en man också i 20-årsåldern som döms till till eh, fängelse eh, i två år för denna våldtäkt. Och det är glädjande faktiskt. Eftersom väldigt många våldtäktsmän, som ju är främst är frågan om, men ju eh, faktiskt klarar sig utan straff. Ibland är det också försök till våldtäkt eller så, men en och annan åker dit och åtalas och döms också. Så det är positivt för varje fall där man kan eh, få eh, grepp på de här personerna och döma, döma dem. Så att det var mycket bra att han kunde gripas och anhållas och så vidare. Och eh, två års eh, fängelse där blev straffet eh, faktiskt Mörkertalet är väl stort också, ingen som vet hur många våldtäkter det sker eller försök till våldtäkter då. Sexuellt ofredande och så. Då har jag lagt upp det också nu strax här på sverigekanalen.wordpress.com sverigekanalen.wordpress.com Och den eh, nyhetsrubriken med ett ljudklipp också då den hittar jag på Sveriges Radio Jönköping där. Det är bara några sekunder den där ljudklippen faktiskt. Och Jönköping och så är ju känt för dessa olika religiösa eh, församlingar och så vidare. Deras mecka. Mm. Oj. Ja, här har varit en stöld också där. Ska se. Grova stölder också. Uh, värt 2 miljoner var det Stöld. Så det är grov stöld. Eh, och eh, Sverigedemokrat som har klantat till sig här. Det är en Estpolitiker som heter så mycket som Ann Karlsson eh, som nu avsäger sig eh, alla förtroendeuppdrag. Eh, och detta skriver Värnamo Nyheter med en hyperlänk här från Sveriges Radio.se Jönköping. Ljudklipp är det och det handlar om att hon är fälld för bidragsbrott det framgår att den här SD-politiken Ann Karlsson avsäger sig alla förtroendeuppdrag och lämnar politiken helt och hållet. Undviker att resa dit och träffa hundar i onödan och så. så Men det är ju också så här att eh, ripjakten som sätter igång nu i fjällregionerna längs gränsen. Sverige har liksom vädjat eller bett eller sagt till att norska jägare får inte ta med sig hundarna över gränsen till Sverige för att undvika risken för smitta då de kan väl inte förbjuda dem, det är väl en rekommendation. Allting är väl på rekommendationbasis. Men är det en rimlig rekommendation? Ja, det har väl varit det hittills. Nu börjar man väl ana att det inte är någon, någon väldigt smittsam eh, sjukdom det här utan den grundar sig på lite andra saker och då mm, kan man kanske börja lätta på de här rekommendationerna. Och... Finns det någon anledning för människor, hundägare då här i länet och i landet längs att vara överdrivet oroliga eller? Nej men överdrivet oroliga det tycker jag inte. Däremot så ska man väl följa det som händer och följa sin hund eller sina hundar om de blir sjuka får man väl vara mer uppmärksam på, på den här typen av problem. Alltså, du ta alltså, symptomen igen? Ja, det är... Utan att måla fan på väggen. Ja, ja, men det är väl magsjuka då som, eh, som, eh, där man får en blodig diarré. Ja, det har att göra med att äh, Dalarna gränsar ju mot Norge i några mil äh, väster. Det finns väl en tullstation vid Idre och så vidare. Riksväg 70 går väl in i Norge och så vidare. Vi har en gräns mot äh, grannlandet Norge där. tog upp här eh, på Dalaradion. Ja, tyvärr så är jag ytterligare en sån här kommunalpolitiker i det här fallet för Sverigedemokraterna klanta till sig. Vi hade väl en riksdagspolitiker också som är åtalad också. Olika saker där. Eh, den här Ann Karlsson här visste inte att jag gjorde fel, står det kanske trodde att hon gjorde rätt, men det blev bidragsbrott. Eh, och eh, hon är dömd där. Eh, och... Det här är en man här som är anhållen också för mordförsök på en kvinna i Taberg. står det. Jag ligger i Jönköpings län någonstans där. Ja, det går inte att ta upp allt. Jag får ta upp lite grann. Men det är skönt för lite värme på elementen här faktiskt. De har ju varit rätt så kalla till länge tycker jag. Men det har börjat komma igång lite mer eh, värme på våra element här. Lite fjärrvärme här som känns skönt tycker jag. Det styrs ju naturligtvis av utetemperaturen. Eller? Det var också tecken på höst och så att det börjar komma lite lite värme och varmt på elementen här. Jag har ju ett avlångt element här. Jag kan knappt se det för det är så mycket saker i vägen. Kontrollbord och så. Jag ser lite grann av elementet. Det Nästan avlångt. Och eh, ja, vi kan ju gå till eh, Sveriges Radio Kalmar och och se om det finns in av intresse det. Jo, nog blev det ju en solig dag till slut, men inte många plusgrader på morgonen här och nu. Friska, kyliga vindar och så. Men jag tycker Och jobbigt med kraftiga backar. Kraftiga backar. Och eh, Sveriges Radio Kalmar eh, rapporterar naturligtvis också från Öland där till Kalmar län. På andra sidan där. Över, över eh, Ölandsbron. <laughs> Som jag har sett eh, faktiskt för länge sedan. Jag var där med en flickvän men hon är väl bosatt i Kroatien så länge där jag förstår också. Men vi var i alla fall i Kalmar och så. För många år sedan. Från en lördag förmiddag åkte hem till Stockholm igen så, eh, måndag morgon. Att jag har sett Ölandsbron minsann. Eh, och eh, Kalmar slott och... Det var så länge sedan faktiskt, men jag minns ju. Det är troligtvis en 20 år sedan faktiskt. Bör vara. Man hade ju inte börjat bygga än där på det här kvarn, eh, heter det, Kvarnholmen där. Där man nu började bygga hus där. Det blev något fel också på den där första husen så att man fick ju göra om och så. Det var väl sprickor och så i början. Eh, Kvarnholmen var det väl va? De hade byggt eh, fartyg där. Och eh, en polisinsats har skett också här i norra länet av Kalmar. Och eh, många knarkbeslag av polisen och flera misstänkta där stort antal narkotikabeslag och fem vapenbeslag. Och ibland behövs det vissa åtgärder där för att rensa upp. Polisen får in tips och kanske har en telefonavling och så. De känner av vissa personer som håller koll på dem, men civila spanare och annat. att ibland gör man riktade insatser och stora eller större polisinsatser och beslagtar narkotika och av apen och eh, avslöjar och så vidare genom spaningen att Och då blir det också resultat det kan handla om tips från allmänheten, det kan handla om eh, telefonavlyssning. De känner till vissa personer, adresser och så. De kollar upp, de har civila poliser. Och sen väljer man då att slå till helt enkelt och göra en större insats och beslagta narkotika och annat. Så att man jobbar på olika sätt. Man får in tips <clears throat> från allmänheten och man känner till personer. Namn, adresser och så. Man håller koll på dem. Man sätter in eh, civil spanare, telefonavlyssning, kameraövervakning och annat. Ett medel i, i jakten för att få tag på kriminella eh, personer. Och det gav resultat där i flera kommuner eh, och eh, det var Västervik och Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamn och det där är säkert gå till åtal och så senare för ett antal personer där. Ja, vi tog upp en gubbe här. Eh, det var väl en gubbe tror jag. Ja, det framgår inte om det var man eller kvinna men det var i alla fall en person som var 80 år. <laughs> Och Eh, körde till sommarstugan faktiskt. Men personen har aldrig ägt ett körkort där. Ja, polisen gjorde en trafikkontroll står det här. På Öland, norra Öland. Och det var en 80-åring som körde sig till sin sommarstuga. 80-åringen har inget körkort. Så det var en ren slump att man fick tag på den här, den här personen. Nej, det framgår inte om det var en man eller kvinna. Eh, det står ju bara att det var 80 år. Mm. Men om det var en 80-årig gubbe eller en 80-årig gumma, det framgår inte. Men personen har aldrig haft någon körkort och var på väg till sin sommarstuga där. <laughs> Men det blir eh, olovlig eh, körning. Hur många gånger sådana här personer åkt omkring utan körkort framgår inte heller där. det... gick några gånger, men den här gången gick det inte för då hade polisen trafikkontroll och den här 80-åringen åkte fast där. Ja, det framgår inte om det är en gubbe eller gumma. Men den här gamlingen har aldrig haft något körkort. Ja, ja där ser man. Ja, där ser man faktiskt där det kan gå. Därför så är det bra också med de här trafikkontrollerna verkligen där. Det är mycket man kan få tag på under en trafikkontroll på en timme eller så faktiskt. Ja, det blev något fel på redigeraren står det. I Wordpress här. Om det var en gubbe eller gumma kan jag inte se, men tydligen har den här gamlingen åkt omkring länge. Utan eh, något körkort där också. Detta var ju märkligt tycker jag. Men till slut så blev det en sån här trafikkontroll och då fastnade gamlingen. Ja, om det nu var en gubbe. Eller om det var en eh, gubbe. Det kan man inte se nämligen. Det stod bara att det var en 80-åring. Och jag sitter här i studion i Långsuttan här den 18 september här. Vi har referensinspelning. Klockan är nu 15.30 snart. Discomusik på Dalaradion är trevligt verkligen, det tycker jag inte, men... Nu ska vi strax bli dags för lokala nyheterna här. Det är på halvtimme. Och sen på heltimme är det riksnyheterna. Eh, och eh, Sveriges Radio har ju verkligen stora resurser där. Med miljarder i bidrag. Eh och på en pressträff i Bålänge fanns bland andra Socialdemokraternas Sebastian Karlberg som är oppositionsråd i Region Dalarna. Han är glad för de tillskott till regionen som finns i regeringens budget. Innan tidigare så har man aviserat att ungefär 123 miljoner kommer att komma Region Dalarna till dels och nu kommer man få 42 miljoner ytterligare. Eh, och sen är det också så att går kostnadsutjämningen igenom så kommer vi Dalarna, Region Dalarna få 289 miljoner mer. Eh, och det här är ju bra pengar som Dalarna verkligen behöver för att vi ska kunna utveckla, för att sjukvården i Dalarna ska kunna... Jag har inte sett den här eh, studioflugan på länge nu. Det var inte tog vägen riktigt. Men det blev ju ganska soligt idag faktiskt och lite kylig och friskt och eh, friska vindar där. Och ytterligare en sån här röstinspelning också som har publicerats som heter Vandringsturen där. Man får helt enkelt klä sig lite. Ungefär som vinter nu. Med mössa på huvudet och allt där. Inte roligt. Men... Man måste ha en varm mössa på huvudet här. Men det blir ganska inte. Man eh, fryser ganska ordentligt utan den där mössan faktiskt. Det var väl igår som jag såg en kvinna på Twitter som tog en bild på sig själv där med eh, mössa på huvudet. Det hade kallt så hon var tvungen att börja med mössa. Det finns det faktiskt någon som inte har mössa på sig på vintern också faktiskt. Men jag tycker man ska ha någonting varmt på huvudet. En vanlig keps är inte bra. Just. Man ska inte frysa om skallen och så vad gäller Falun så fick tingsrätten där en handskriven lapp med budskapet att det fanns en bomb i en ryggsäck vid tingsrättens adress och ett hot om grovt fysiskt våld mot en anställd. Projektet Ung i Nidalälven har 100 000 kronor kvar att fördela ut till av unga och för unga. Pengarna är öronmärkta för kommunerna Säter, Hedemora och Avesta. Varje grupp eller förening kan som mest få ut 30 000 kronor och det måste vara en ny aktivitet som ska startas. Mer information om det här projektet finns bland annat på Säters kommuns hemsida. Om man är 37 och kommer ifrån södra Dalarna, får man söka de där pengarna då? <laughs> Nej, det får man. Men man kan ju göra det. Jakobsson, koll på de lokala nyheterna. P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jajamän, det är kanalen som står på. Det är vi jättetacksamma för. Kul att du väljer oss. Ja, det får räcka nu med, med trams. <laughs> ja, jag kollar, kollar några av SR. Sveriges Radios lokala stationer här. Inte varenda en, för det är så många där. det var dags för begravningen av den här damen, kvinnan där. Hon var faktiskt väldigt tjusig tycker jag. Riktigt fin eh, kvinna. Jag tror hon kom från Syrien. Hon hette Caroline med K, Hakim. Jag minns inte men jag tyckte hon såg ut att komma från Syrien. Hon var rätt snygg. Hon som höll en liten bebis i handen och blev ihjälskjuten. mordet på Ribersborg. Och bilden vid, man har sett bilder på den här kvinnan. Hon var ju snygg faktiskt. Eh, jag tror att hon kom från Syrien faktiskt. Om man minns rätt. Hon såg ut att komma ungefär från Syrien där. Utan hög eh, på huvudet där. försöker man styra också här. Den här EBO-lagen ändras. Och eh, asylsökande som flyttar till ett fattigt område kommer att mista sin dagersättning. Ja, fattigt område betyder att det är många invandrare där. <laughs> ut, ut, socialt eh, utsatt område. Ni vet, de skulle vara så lönsamma, sa de. <laughs> ja, det har de ju sagt. Ja, de är så lönsamma. Men precis tvärtom. Det är en ekonomisk katastrof här. Men här ser man just en bild på den här damen här som är död och eh, hon var ju verkligen fin. Hon var inte ful utan var ju snygg. Med svart hår, Jag tror hon har svarta ögon också. Caroline Hakim. Jag tror att hon var från Syrien. Hon var riktigt fin, riktigt snygg. hon kommer från Arabland men ingen huckliga. Jag tror att hon kom från eh, Syrien. Hon var läkare faktiskt. 31 år. Hon jobbade som läkare. Så hon var inte dum i huvudet alltså. Hon var väldigt smart. Och hon blev 31 år gammal. Och ett litet barn också eh, som förlorade sin mamma där. Här är någon som inte gått, på skolan, gått i skolan på närmare fyra år, står det. Ja, hemma sitter. Och det låter ju också mycket konstigt, tycker jag. Hon jobbade som läkare, mm-hmm. hon som dödades. Det är väl lite oklart om det var hon som skulle dödas eller, eller kanske ett misstag helt enkelt. Man kanske tog fel person och så. Det kan vara egentligen måltavlan Där i södra Dalarna, tänker framförallt så, så långt söderut som Ludvika, Hedemora kanske. Men så fort vi rör oss norr därom så är det nog runt nollan eller minusgrader vi får räkna med. Och morgondagen då? Det är soligt, eh, det här klara vädret är kvar. Solen dominerar hela dagen imorgon. Eh, och vi hamnar på en temperatur mellan 7 och 12 grader. Och det är fortfarande lite kylig nordlig vind också. Så att, eh, ja, en krispig höstdag. Ja, men det gör ingenting typ att det krispar på lite. Nej, det, höst, det... det ska ju vara höst. Ja, men precis. Och det har ju faktiskt anlänt meteorologisk höst för halva Dalarna i alla fall. Fjällen och strax norr om Siljan. Och det är hösttemperaturer i södra Dalarna också. Så att, det, det tågar på här med höst. Sport nu! Ja, det blir tydligen. Ytterligare en kall och solig eh, klar dag även imorgon. Det framgick väl inte riktigt om det skulle blåsa som det gjorde idag. För att det var ju ganska så blåsigt här. Eh, friska. Friska vindar. Speciellt med den här höstluften som kommer här. Vi ska se om vi kan... Jag har eh, uppdaterat nu igen lite nyhetslänkar och så på eh, Sverigekanalen www.wordpress.com Sverigekanalen.wordpress.com eh, eh, eh, okay. Jag tar nog lite lugnare imorgon och så. Det kanske bara blir en Ica-butik och någon liten sväng här. Med tanke på att jag varit ute här i kylan och blåsten här. så kanske man tar lite mellandag där man tar lite lugnare helt enkelt där. Eh, jag har ju jobbat på i alla fall i studion här och jag har ju då ju eh, uppdaterat rätt bra. De här spellistorna har jag ju jobbat på med. Eh, gjort om eh, svensk webbtelevision från Youtube eh, till MP3 Red Eyes Radio första timmen där och även det här 314 någonting som heter Power The Power Hour och sänds på Jeff Rens Radio Network senaste ja, tre timmar show 14 september. James Edwards, Political Caspool. De, eh, de tre senaste poddprogrammen med Johan Widén. de är inte så jättelånga, men ganska bra. De tre senaste med Johan Widén. Eh, eh verkliga checken från i lördags och ett nyare program kan man säga med det Laura Ingraham Show. Och sen var det väl också den senaste historiepodden där. I mobilen är det enkelt att lyssna och så faktiskt. Men för datorer är det lite krångligare och så. Adresser och så vidare. I mobilen är det enkelt att lyssna med hörlurar och med appar och så. På de här poddarna och så vidare. Busenkelt. Eh, Via wifi här så att... Eh... Då släpar väl efter lite grann, men vi har också uppdaterat med eh, David Duke Show. Han har ju inga program på helgerna där, så att jag släpar efter lite grann. Men... Efter ett tag så går jag in där och kopierar eh, serveradresserna helt enkelt. Jag tänkte att jag skulle välja ut några program här Eh, det blir på engelska nu för internationella lyssnare. Eh, och det blir eh, Red Eyes Radio snart här nu. Så kan jag göra lite annat. Mycket nöje. Och tipsa, tipsa era vänner. Dela och sprid våra adresser på sociala medier och så. Kommentarsfälten och annat på Twitter och så. Eh, tips era vänner om Sverigekanalen.com Sverigekanalen.com och dalakanalen.webnode.se dalakanalen.webnode.se right, ladies and gentlemen, welcome. Thank you so much for tuning in. It's great to have you here. We are doing a live stream today talking a bit about some of the situations uh, pertaining to <laughs> YouTube, of course, uh, and a number of clips we want to show. We're going to try to bring in some guests. I've extended some invites. We'll see who can drop by today. I know that Patrick Casey from AIM uh, will be able to drop by here a little bit later, and we'll talk with him about uh, the purge that he went through. Uh, but of course, many other uh, James Alsip, uh, VDare uh, Martin Sellner. I think TRS had a channel that would let go. There's a number of other ones too. I, I want to make sure we list all of those later. Uh, but there's a lot <laughs> to say about this, folks, and a lot of uh, uh, huge issues with this that's worth discussing and kind of clamping down on. Uh, do you guys when, uh, remember when Susan did her little spiel and, and, and shtick about the um, the new terms of service and stuff like that? There's a, a clip on that that we actually can show right away so you can get an idea just how just how dishonest they are, and also just how weak these uh, terms of services are on YouTube. Just what a what a shitty platform it really has become. It's it's uh, it's a sad thing, but you know. Anyway, check out this clip here from uh, from Susan. Please welcome Susan Wojcicki, CEO of YouTube. Give you a good hip hop theme for your way in. <laughs> Thank you. There was a policy change. I think they all sort of happened at the same time. Can we just walk through if they, if they were connected? Sure. Um, so first of all, thank you. Um, it's a lot of things happened last week, and it's great to be here and talk about um, what happened. Um, but I do want to start because I know that um, the decision that we made was very hurtful to the LGBTQ community, and that was not our intention at all. And, and should we just set context for anyone who's not following this? What decision this was? Yeah. So let me let me I'll yeah. go into that, but I thought it was really important to be upfront about that and, and to say that was not our intention, and we were really sorry about that. And um, but I do want to explain why we made the decision that we did. Two different things that happened um, at the same time, and um, it was we made a really significant change involving hate speech. Um, that this is something we had been working on for months. We have made you know, about 30 changes in the last 12 months. This past week, we made a change in how we handle hate speech, um, and that took months and months of work and hundreds of people we had working on that hate speech. And that was a very significant launch and a really important one um, make it so that you, if there's a video that alleges that some race or, or religion or gender or group, protected group, um, is superior in some way and uses that to justify discrimination or exclusion, that would now no longer be allowed on our platform hate speech. We had actually had limited features, um, meaning that it wasn't in the recommendations, um, it wasn't monetized, it had an interstitial in front of it to say that um, you know, this content that we found offensive. And when we did that, we actually reduced the views to it by 80%. So we found that it was effective, but we really wanted to take this additional step. Um, and we made this step on Wednesday hate speech. And then we also added victims of verified violent events. All right, there you go. <laughs> so you've seen it, I'm sure, right? Uh, YouTube caves to the ADL, removes top right wing channels with no terms of service violations. Uh, as we said, James Alsop, uh, were a few of them. Uh, the slipper slope of, of, Orwellian censorship continues. Uh, I thought we could talk about this article here a little bit too. Uh, in compliance with a recent directive from the Anti Defamation League, the ADL, which is really the main organization behind all of this, that's that's the ones. If there's any enemies in America today, uh, the true enemies of free speech it's it's this organization because it's this organization there's others obviously but the ADL is a very effective machine in terms of lobbying the uh, the YouTubes and the Googles Facebook Apple Twitter all these platforms to basically do what they want and shut down the criticism and the kind of the kind of speech which they do not like uh, so the blame needs to be directed in the right uh, direction here. It's Jonathan Greenblatt with the ADL that's primarily responsible. Uh, it's the underlings to him as well. There's a number of people that have popped up. Uh, they were uh, hiring some new people. I, I, guess it's going very well over there. You know, it's they profit on hate and all this stuff. I remember watching a clip from Defamation, very good documentary. I mentioned it many times. Uh, where they uh, kind of tracked and traced the kind of things that they did at the ADL headquarters in New York and it was some of the most ridiculous things you can ever imagine in terms of what came in and became registered in their little database as hate crimes. It was essentially people uh, who couldn't get the day off at, at work for some uh, specific uh, Jewish holiday and things like that. And then that was uh, taken down as an anti Semitic hate crime. And hence you have a, a, massive increase in the number of reported hate crimes because people are more offended and, and, uh, they have less of a thick skin these days, right? So that's why we see this huge spike. It really isn't a massive issue. Uh, it's not what they're trying to make it out to be, but they can control the narrative by by dictating it, dictating this in this direction. And of course, we know that this is directed towards people who are uh, opposing the globalization process. They're uh, anti immigration, their, app, uh, uh their anti-open door policy. You know, there's a number of things that kind of comes in the wake of this, or, or they're against, uh, you know, kind of the propaganda that's being pushed on kids when it comes to like the uh, LGBT, uh, you know, agenda and things like this, right? Um, just an overarching anti-global establishment kind of reactionary dis- dissenting voices out there that's being silenced uh, by the ADLs and stuff like that. But um, anyway, it goes on to say the ADL uh, has been leading the charge to remove right wing content from the Google owned platform as they continue their efforts in lobbying big tech into in, uh, enacting the Orwellian nightmare. And here was a kind of a partial list, I think, at least for <laughs> at least for now, uh, from the ADL. So here's actually the the original. Uh, no, I don't want your email uh, from ADL. It says, despite YouTube policy update, anti-Semitic white supremacist channels remain. Uh, this is the uh, the article the kind of the recent spat uh, that ADL was giving out. This is August fifteenth here, targeting people like Rick Wiles and um, you know m- many others as well. People that we, many many people that we've had on the show. Um, and uh, essentially in the beginning of the article they just kind of go through and, and, and without really trying to prove that all these people are bad and need to be censored but then they go on and list like all these channels uh, of course we're mentioned in there but many others that are targeted true news um, pastor anderson stephen anderson e michael jones michael hoffman had him on the show too very good perspective from him uh, brother nathaniel uh, then they go on and talk about other channels here alt woke uh, fuentes channel American Free Press, American Freedom Party, but none of the, these little blurbs that they have underneath is actually pointing out like the supposed crime <laughs> that they have uh, engaged in. We know it's a wrong thing, obviously, but this this crime is what what what is the exact charge, or how do you link it to the claim that's that's the title of the headline? Well, that's really not done, and they don't feel the need to kind of prove that or, or, or try to point that out to you to kind of make that case clear and say, wait a minute you know what, what's going on here? Why are uh, why are they targeting these specifically? Uh, it's we're simply back in the case talking about that they, they just they don't like this content. They don't like it to be there because these channels have been effective, and so this purge has continued. We t- spoke with the Iconoclast just a, a, few days ago. His channel, together with the Way of the World, was removed, taken down, and it's just a, it's just a travesty what uh, YouTube has has turned into. Uh, it, it's just it's unbelievable. Uh, so that's the the scenario we're looking at now. YouTube is is a dying and you know platform that's going under. Um, although I wouldn't propose that people abandon ship and kind of give up and, and leave it either. At the same time, we have this obviously have to uh, have to fight back. There's a number of uh, lawsuits in the works right now, and although I do have my I don't know what do we call it suspicions about where these will go, or maybe even what kind of environment that YouTube or Google will will let back onto their platform if these lawsuits are successful, and we could talk about that a little bit too. Uh, but it, eh, don't know if you're familiar with PragerU, which is uh, you know suing Google and YouTube right now. That's ongoing, I think, or, or starting up here soon uh, for uh, restricting about 200 PragerU videos. And although there's there's issues we could talk about when it comes to PragerU, we can also support them for in this effort for hopefully it could lock something up it could actually enable other uh, creators to get back onto the platform so i'm, uh, I'm a little curious uh, and supposedly even uh, as, as bad <laughs> as might be but even laura loomer has now won an appeal and at least we will get to face google twitter and facebook and apple it seems like in, in a dc circuit court of appeals uh, over the issue of censorship um, so it's interesting that YouTube is just really kind of doing like pedal to the metal insanity right now when it comes to blocking people. You see more and more people talking about we need, uh, you know, they have this idea of like a YouTube union or whatever, uh, class action lawsuits. There's like a lot of things that are happening right now. And so YouTube just seems to be like, screw this we, we're, we're going all in like this this is we're we're going to delete all the channels that we don't want to have on our platform and we're gonna you know, let us AD, we're going to let ADL tell us which those channels are. Essentially, uh, they're working in in this partnership with them. Uh, but let's take a look at this PragerU. It's, it's, it's I mean it's pretty good. I'm glad that they're doing it. Frankly, um, a lot of issues with them and stuff like that, and they they really don't stand up for. As far as I know, they don't really stand up for people who are a little bit more on the fringes than they are when it comes to free speech. Uh, maybe they do, but they're not vocal about it in a way. They just kind of stick and, and do their own thing. Uh, but noticeably, and I think it was actually Andrew Torba, pretty good article. Before we look at that uh, clip from uh, from uh, PragerU, uh, had, he had a good point on this uh, article about some of the recent you know deletions. from the YouTube platform, and and it's very true. I mean, essentially, he said this: some Fox News establishment-approved talking heads conservatives get a 12 hour Twitter ban, and you essentially get round the clock tweets. You get articles from influencers about free speech. There's interviews on uh, primetime Fox News with Tucker Carlson. Uh, even the president tweets that he's monitoring the situation and this is, you know, very, very bad or whatever. And then, of course, you get things like you got today and just a few days ago. Uh, several top YouTube uh, channels when it comes to the dissenters anyway, those who dissenting this what's happening, different viewpoints, thought criminals, anti-globalists, etc., right-wingers, with combined uh, viewerships of, of hundreds of hundreds of thousands of subscribers uh, in, in, the millions of views. Suddenly, they disappear from YouTube. They're gone. You don't get much uh, action from the alt right and some of these uh, conservatives and right wingers and stuff like that. You know the uh, uh, patriots, patriot movements very few. I'm, I'm glad that uh, at least Big League uh, Politics did an article about it. We can go through some of these articles uh, a little bit later too. But let's take a look at that PragerU video and just see what their lawsuit is about. Obviously, I hope that it goes as far as it needs to go. I hope that YouTube is, is sued into oblivion at this stage. Uh, at the very least, there needs to be a massive change on the platform and uh, the lawyer, the head lawyer over there, Prager, he does put his finger on the issue, which is essentially, is it a, what is it? Is it a publisher? Is it a platform? That distinctions need to be made because now, right now, as I point out in the video, they're getting the benefit of both, and they can't. That's something that cannot continue. Uh, so anyway, here's uh, here's this video here. Let's check it out. The most important lawsuit in America right now, and perhaps the free world, is Prager University versus YouTube. You might consider this a grandiose statement especially since I'm the lead attorney for PragerU. I assure you, it's not. That's because this case is about the most fundamental freedom Americans have freedom of speech, as enunciated in the First Amendment to the United States Constitution. All our freedoms, the very concept of freedom, springs from this right. Lose it, and we're no longer free, not as individuals and not as a nation. I'm not willing to accept that. PragerU doesn't accept that, and you shouldn't either. Okay, so how did we get into this situation? A little background. PragerU is what is called a 501c3, a nonprofit educational media company. It's known primarily for its five minute videos. In 2016, viewers began to notice that certain PragerU videos were no longer available. YouTube had placed them on its restricted list, which prevents the videos from playing on computers using content filters to screen out violence and pornography. PragerU assumed this was simply a case of bad algorithms, but YouTube said no. Each restricted video had been reviewed by a walking, talking human. The list included such diverse titles as Are the Police Racist? by Heather McDonald, Israel's Legal Founding by Alan Dershowitz, and even a video on the Ten Commandments by Dennis Prager. YouTube deemed each one unsuitable for young people, treating these videos the same as they would, say, for ones containing pornography or excessive violence. Keep in mind, this is PragerU we're talking about, as Main Street as you can get. And that ultimately turns out to be the issue. PragerU's center right content, many of their videos, by the way, have no political theme at all, offends YouTube sensibilities. In other words, the videos aren't being restricted to protect young people from inappropriate content. They're being restricted to protect young people from ideas YouTube disagrees with. We didn't want to sue. We tried to reach an accommodation. But when YouTube wouldn't take the offending videos off their restricted list, there are now 100 on that list, we had no other option. YouTube was infringing on our right to free speech. We filed in federal court in late 2017 and thereafter in California State Court. Wait a second, you might say. YouTube, which is owned by Google, is a private company. Can't they do anything they want? The answer is yes and no. Yes, if they are a publisher. No, if they are a public forum. So what's the difference? This gets right to the nub of the matter. A publisher chooses the content that resides on its site. The New York Times is a perfect example. You can't write a story and just expect the New York Times to publish it. The Times chooses what appears on its pages or website. And if they publish a story that contains a malicious lie or violates copyright law, they can be sued. PragerU is also a publisher. It decides what material gets placed on its website. Most sites are publishers. In contrast, a public forum, which can be a physical location like the classic town square or a shopping mall, or a virtual location like a website, is a place that must allow individuals and organizations to exercise their free speech rights. YouTube is an example of a public forum. In fact, YouTube describes itself as a public forum. You make a video, YouTube hosts it, and anyone with an internet connection can watch it. Facebook is also a public forum, and so is Twitter. Here's why this is so important a public forum under Section 230 of the Communications Decency Act, a law co sponsored by Democrats and Republicans and passed by Congress in 1996, is not subject to liability for content placed on its site. If someone posts a video about how to build a bomb or writes a threatening comment, the public forum website cannot be held legally responsible for that content. That's a good thing it gives YouTube and other public forums the chance to host a wide variety of material, from nature videos to political diatribes, without fear of being sued. And it worked. And then it didn't. A few years ago, the social media giants, Google, Facebook, YouTube, and Twitter, started to behave not like public forums, but like publishers. They stopped following Section 230, which specifically requires that these websites promote a true diversity of political discourse and began to judge content by their own political and social criteria. In other words, the social media giants wanted both ways. They want the protections of a public forum and the editorial control of a publisher. We're fine if they're a publisher, and we're fine if they're a public forum. They just can't be both. If we win our legal action, YouTube will have to return to the way things were when they started. That's freedom. But if we lose, YouTube gets to act as a publisher while pretending to be a public forum. That would mean much less freedom, and then eventually, no freedom. Because the most powerful internet sites on earth will determine what you see and what you don't. I'm Eric George, managing partner, Brown George Ross for Prager University. All right, there you go. So, uh, a uh, pretty good video, and good luck to them. Uh, maybe something will come out of it. We'll just have to see uh, how that develops. But you know, great. Uh, you know, we should be supportive of that, and hopefully, you know, there could be some kind of class action lawsuit or something. But the point is, something has to give. I just don't understand why they're pushing this pedal to the metal kind of uh, just madness when it comes to the censorship right now, specifically when there is no uh, terms of service violation where they don't even specify like three strikes and you're out. They just like a complete deletion deletions. They just seem to have like totally lost their head uh, on, on YouTube. And then like Susan Wozicki, we'll look at those tweets in a moment. She's just like, oh, now more than ever, it's super <laughs> important that we let people like, you know, have voiced their uh, opinions on the platform and stuff. And it just goes, you know, completely derailing from there. But anyway, uh, we actually have uh, Patrick Casey with us here from uh, AIM, who, of course, previously was with us here at Red Eyes. Uh, great to have you back again and talking to you, Patrick. How's it going for you? Uh, it's great to be back. Thank you for having me, Henrik. Uh, I'm doing all right, all things considered. We lost our YouTube channel yesterday. Yep. Uh, so that's uh, you know very unfortunate. And you know a few weeks ago I lost my Twitter account as well, so we've been hit fairly hard. Um, but you know we're gonna we're gonna keep going just like everyone else. Fortunately, there are alternatives to you know these big platforms, but you know, I think as all of the Red Eyes viewers are aware, the big platforms basically are the public forum. Um, and you know, if you're kicked off from these, then your ability to spread the message and to you know get the word out is is going to be significantly hampered. Yeah, obviously that's what they're going for. I think also the mass deletion kind of approach is to try to see if they delete one huge channel at one point, you could get raise a lot of fuss around that. But some some of the maybe I don't know lesser it depends on the popularity, of course. But they, it might be buried uh, their deletion as many other high profile channels are kind of gone as well. Which is I mean I, mean, I know that uh, you guys had a you know you rebranded recently and stuff, so you had a new channel and everything, so that you weren't up there in the in the subscriber base yet. So it's important to get the word out that you know smaller channels like you, the one you guys had also were deleted. There's a lot of other people that have, that have suffered along. We had like the Iconoclast with us a few days ago, Way of the World, and again it was the same approach. Nothing uh, in terms of like what happened, like what, why. Uh, give us an example. How do we violate your terms of service? Was it the same with with the AIM channel? Was it like not a strike thing and then out? It was just gone overnight. Yeah, it was precisely that. It was just gone overnight. There wasn't any warning. There wasn't, hey, you need to improve this, you need to improve that. YouTube just wants it. Eh, you know, same with the other big tech companies. They want it to be ambiguous. They want to, you know, have the sole power to arbitrate what is allowed to go on their platform and what isn't. Um, and if if they actually had a a very specific list of things that you can and can't do, um, then people would find ways to you know, sc- you know, skirt around the rules and so forth, and they would be held to them. Um, now, these platforms do have terms of service, obviously, but you know, in the case of YouTube, just yanking so many people's channels, it's very obvious that they just did it because they felt like it. Um, although, you know, the real reason for this, I think, is the fact that the ADL uh, compiled a, a basically a hit list of YouTube channels that it wanted to see erased. So I, you know, I'm really getting the feeling, uh, to quote Tony Soprano, that uh, came in at the end. You know that we all of us basically who have who have you know used the internet we've we've we've seen the golden age of the internet and now it's coming to a close right the era of yep. a free and open you know the wild west of the internet right it's it's coming to an end um, and i think it was bound to happen given the agenda of our ruling class um, it's not you know something that needs to last forever i do support efforts uh, that you know various people are undertaking to push back against this particularly the lawsuits um, at the same time though i'm not very optimistic about any of the individual lawsuits i think the lawfare angle is one that's going to have to be pursued uh, for a while until something sticks. But uh, it's definitely commendable that people aren't, uh, you know, people with the means are, you know, suing Twitter, suing YouTube, and so forth. And hopefully something good comes of it. But um, ultimately, I think that we're not going to see change until, you know, the government actually intervenes and does something. Yeah, um, re- it reminds me of Jared Taylor, right, suing Twitter and all of a sudden, as far as I understood the situation, basically the judge who was initially supportive was replaced by somebody. We don't know what happened there. Just someone comes in and say, "No, uh, let's replace this judge." And then all of a sudden, I think he dismissed the case or something. Uh, let me pull up an article here. What actually happened? Jared Taylor can't. Okay, can sue Twitter for banning him. Judge rules. That's actually an old one. So let's pull up like this one here. Uh, Twitter beats censorship lawsuit by banned white nationalists. This is the updated version of this here. Uh, which is kind of like uh, last year or whatever. Uh, so essentially, you know, I don't know if you're as suspicious as I am, but when you get the Prager use and even to a certain extent the Laura Loomer suing, uh, it's interesting to see that they might be succeeding more in court than other people have, and that what what we might see is a fallback where some individuals are let back <laughs> onto the platform where they can still kind of enjoy the freedom of being in the public the new digital public space while others who are you know obviously smeared with the same lies as these individuals are overall in, in the mainstream media but they're still the, the, those real bad guys they will get they, they can't get back on the platform do you see where i'm going with that yeah i, I mean it, it's conceivable that some of the bigger names in the alt-light will you know, be allowed, perhaps be allowed back onto the platform, and then the, you know, the true dissidents. No offense to them, but uh, those of us who are really voicing dissident opinions will remain cast off, you know, in the shadows and so forth. It remains to be seen. Um, I haven't seen too much willingness on behalf of these platforms to let people back on. Every now and then, there's an occasional uh, successful, uh, you know, appeal for for these channels and so forth. I remember for Identity Europa, our small YouTube channel um, was deleted or temporarily suspended. It's card to you know all of these. When, when was that, by the way? Uh, this this was sometime in 2018, I'm pretty sure, like late 2018. Right. And uh, we appealed it, and they, they, let us use their platform again, which was good. Um, but generally speaking, once you've been like, once the appeals have failed, and once you've been uh, you know kicked off of the platform, it's it's pretty rare to see them allow you back. Maybe one of these lawsuits will work, and uh, a court will rule that Laura Loomer has to be allowed back on Twitter or something. Um, you know, I wish her the best. I wish Alex no, Jones. I, I, do too, of course, exactly. yeah, best, absolutely, absolutely. Um, yeah. But again, I'm a short term pessimist, long term optimist. I don't think that this is going to last yeah. forever, but uh, uh, it's probably going to get a lot worse before it uh, before things improve. But th- this is my thing. I mean, what the hell are they thinking? I mean, do they do they really think that this is the way that they're going to? I mean, I, I, am not sure that they that they're even thinking this far and thinking, well, you know, let's just delete these people and we'll win or something or whatever it is, right? But it that that this is somehow in the as you say in the long term uh, that that's going to be a winning strategy, which is obvious, obviously isn't. A lot of people are paying attention. A lot of people are seeing this. A lot of people are angry. They're upset. They see the, the just complete. Um, I don't know, call it a double standard, but just a complete out of control uh, resentment and hatred for, for free speech. And again, I mean, this is like Amer- <laughs> America's tradition of free speech has been one of the uh, primary ones. I mean, it's like there's a reason why it's the first uh, freaking am- amendment. You know, if you don't have the ability to speak and voice uh, your concerns, your your uh, what you see as issues, your political opinions, uh, try to influence people and stuff, you, you really don't have much left, to be honest. That that's it, it kind of stops right there. So I'm very curious about this t- tactic and this approach to it, where they are like just mass delete in this way as there's lawsuits actually ongoing now for these very issues. That can't bode very well. All of this is evidence that can literally be used against them. And then they have that kind of dual benefit going on right now, where they do have the Sections 230 protection uh, under the Decency Communications Act, and then they're at the same time kind of operating as a publisher where they say no you can't speak because why well because we don't like you and we're going to remove your channel so something has to give is not going to work forever i think no it's not um, with regard to so so with regard to you know the the distinction between being a platform and a publisher i think that's a really good route to pursue um, but as to the point you raised regarding I think you kind of raised the question: Will will this last? Right? They're getting a lot of, uh, you know, this is pissing people off, obviously, and, and, understandably so. I'm I'm one of them. <laughs> You're one of them as well. Yeah. Uh, but when it comes to you know the pressure, I, I think that these social media companies are in somewhat of an unenviable position. I'm not going to try to uh, convince the viewers to to sympathize too much or at all, frankly, with with the people running these companies. But so they have pressure from below in the form of the users, right? The rabble that includes us. We're mad that our channels are getting pulled and that they're eroding, you know. Uh, uh the, the American tradition of free speech and so forth, but they're getting a lot of pressure from above as well, from the ADL, from behind the scenes, and um, it's the same thing with payment processors, right? They get pressured by, in some cases, the government, in many cases, um, you know, Visa and MasterCard and so forth. So uh, it just goes to show that, um, you know, the powers that be, the cathedral has more power and influence than us. And I don't think anyone doubts that. Um, at the end of the day, it's the people with the most power, influence, and money who are largely going to get what they want. It's not, it's not really a numbers game, right? So even though there are more of us who are mad about this, um, you know, you've got a few people sitting around in the ADL at headquarters who are able to wield, uh, you know, immense influence over these social media companies. Yeah. Um, and uh, so it's really just a, a, function of power relations: who has the power, who doesn't, and uh, you know, ultimately, all of the issues that we face, all of the the issues that we individually draw attention to, um, such as mass immigration, uh, anti white policies, and of course, tax censorship and deplatforming. All of these are the symptoms of bad governance. We have the wrong people occupying the highest positions of power, not just in the government, but in academia, in the media, finance, banking, and so forth. So, as long as the globalists are, you know, where they are, as long as they're in the driver's seat, then you know we're going to be it's it's going to we're going to be fighting an uphill battle absolutely yeah definitely in the in the short term I, I think as well we'll, we'll, just have to see kind of how much each um, both creator organization media outlet whatever which organize you know group or whatever uh, how much they do actually suffer from that there's already been of course kind of a a restriction because of, as you say the pressure's been so hard on on the, the YouTubes uh, and many other platforms as well to choke out uh, people that have these views that they that, that they're un, unapproved, unauthorized by the establishment, essentially. Uh, so they've put in various measures in place, which includes algorithm restrictions. You uh, red flag certain creators and, and outlets and channels. They shadow ban. They block. They you know they do certain things. A lot of people have already seen a massive drop, us included, in like traffic and views that we get every you know month and stuff like that. But it seems that it's that was it's still not good enough, right? They don't know when to stop. They don't know how to put a some kind of restraint on themselves and say, okay, let's back off a little bit, see how this goes. It's just, as I said before, total just pedal to the metal uh, uh, insanity driving the whole organization into a wall. I looked at the tweet that Susan did, and we could show these too, but you know, you sent me this to Vox um, had this YouTube CEO Susan Wojcicki say it's more important than ever <laughs> to let people upload anything they want. That means the video platform is okay with content that is outside the mainstream, controversial, or even offensive. And she went on to tweet a follow up to this too. I think this was after. Preserving YouTube as an open platform is more important than ever. My latest letter to creators is all about how YouTube balances openness with responsibility to protect uh, the community. And I mean, every she was just getting hammered in in the uh, responses to this too. I haven't seen the ratio on this yet, but you know, a lot of people <laughs> paying attention. The angry people, uh, Patrick, are definitely paying attention to this. Um, what do you make of it? Why why the lie? Why these just outrageous, just like lies about what they're doing? Yeah, so it's the classic strategy of saying one thing and doing another. Uh, you know, as they restrict their the, the, use of their platform as they make it more exclusive uh, more exclusive you know they they tell you how open it is and how much they value it i mean yeah the tone of uh article is basically she she's saying like oh i know it's controversial but i actually think that we should be very open about this as if she's as if her openness is is kind of a controversial opinion right you know she's going against the grain by by saying oh i think that I, we should be open about this well I mean, it's it's just it's it's very Orwellian, right? They this this comes the day after they do this massive purge. I mean, James also had 500,000 subscribers. How many people on YouTube have more than that? Probably not yeah. that many in terms of I mean, there are a lot of people on there, but in terms of the percentage of the overall uh, you know amount of amount of channels, it's got to be you know less than one percent, fraction of a percent, but yeah it's it's they're pretending like they care about being open they think that oh yeah controversial content what's controversial that's that's you know not uh that hasn't you know attracted the the you know attention of the ire of Sauron at this point. Yeah, and who's the I, judge of I, this too, right? I mean, the, the, they're just setting whatever standards they want. I, again, that implies that they're a publisher and saying we're setting the rules. It's not up to anybody to to do whatever they want on the platform. So okay, well then you're a publisher, then you're in that territory. Um, but again, it's there's. Have you noticed that there's and, and you know this very well, of course, doing due to the fact of the activism and so forth that you do, that you can just have I don't know x amount of journalists levy a claim, levy an accusation against somebody, and that just becomes the established fact essentially in in in the reality we live in, and then it's like there's no there's no recourse you can't respond there's no you know where's the judge and the jury you know, where, you know where's this <laughs> conviction about these things that they say and some of it might be true but other other cases it's not it's like exaggerations it's misconstrued uh, quotations it's uh, just complete out of context things that they take and they weave this picture this like ghost this this monster image of what someone is or what an organization is and then that seems to just stand in the mainstream media. It stands on, uh, you know, in, relation to why YouTube should uh, remove or delete somebody. But my point is, there's no recourse, and these people have just put themselves in, in as the judges in their ivory towers. You know. Yeah, absolutely. It's it's you know the court of public opinion, and uh, in the age of mass media and social media, the court of public opinion is stronger than ever. The ramifications thereof are are more damning than ever. Um, yeah, there's yeah. not much you can really do. I mean, well, you know, I, I don't want to be too fatalistic there um, and too defeatist, but yeah, it's it's you can, you know, fortunately we have channels like yours that are quite big, um, and and you know we still are on some platforms, some of us, and we you know have the ability to get the word out that way. But that's all we really can do in terms of pushing back against their narrative, right? Uh, it, it's you know, it's very hard. It's it's along the lines of the you know the saying that no one reads the retraction too, because even if they say something really absurd about you and then they issue a small retraction later, the damage has largely already been done by that point. Um, and I mean, we are you know as, as technology develops, new technologies always have unforeseen consequences and ramifications and i think we're absolutely living that out right now right we are we are the victims the con- you know, of that process no one, I mean, maybe there were some people who predicted that we would end up here 20, 30 years ago, but um, it's, it's this, the amount of power that uh, social media companies have at this point is really unparalleled in the past in terms of uh, the ability to shut people out of the conversation, right? The conversation, as the left is uh, want to say, the ability to of the mainstream media just to you know totally assassinate someone's character um, you know, ruin their livelihood and, and so forth. We see that happen to dissidents all the time, regardless of whether or not they're violent, well-intentioned, respectable people. It doesn't matter. As yeah. As, you know, they have the wrong opinion. They're they're equally guilty. But um, again, short-term pessimist, long-term optimist. I think that it, there there is a growing uh, wave of of discontent um, that is that is being directed toward big tech and so forth. But it's interesting to to note how the establishment is responding to that, right? I mean, the eh, tech censorship should be a non, uh, you know, a bipartisan issue. It's it should be one that people on both sides of the aisle understand is a bad thing because at the end of the day, these tech overlords they might you know they might uh, pay lip service to these ideas or those, but the people behind the curtain, the people who are making the decisions at the end of the day are cynical. They're only interested in power. They're only interested in money. And if allowed to, uh, you know, if, if they're allowed to run wild and, and enact their their plans, um, it's things are going to be far worse for everyone involved. Um, but unfortunately, what they're doing now, and it seems to be succeeding at least for a time, is convincing people that opposing tech censorship is part of the general right wing pathology. If you are against tech censorship, if you're against Mark Zuckerberg, you know, these companies that within other contexts, liberals will love to complain about what they're doing with their data, and they're absolutely right to complain about that. Um, you know, they'll, they'll convince these liberals that actually, you know, it's, it's a good thing to be censoring these people with the bad opinions and so forth. But I mean, at the end of the day, anyone who's supporting tech censorship supporting you know you know giving giving tech companies even more power they're just really paving the way for an increased um, and I'm hesitant to say police state, but a uh, surveillance state, absolutely. Tech dystopia. That is the future that we're facing. And, you know, AIM, we actually did an, uh, an action uh, about two weeks ago in Dallas. And we went to a large a uh, building in downtown Dallas. And from a car, we projected uh, a really large projection of a movie, uh, you know, like a looping video clip that said end tech censorship. And, um, you know, we little, did a little demonstration. I gave a speech as well. We had about 15 people out there, and there were a bunch of bars on the other side of the street, and people came out of the bars to talk to us. And um, I think it's the kind of situation where people who support these things are, you know, heavily incentivized to stay quiet. Uh, otherwise, they'll, you know, out themselves as someone who has the wrong opinions. But you know, we had people that just came up and were yelling at us, calling us Nazis and so forth over a demonstration for tech censorship. They started rambling about how you know immigrants are being killed because of their skin color. So it's it's just a way you know the establishment is successfully you know turning the masses against um, you know having basically uh, an open and a free internet. Um, they're turning people pro censorship, right? They're saying, yeah. oh, well, we're not going to censor you. We'll just censor the bad people. Well, you know, at the end of the day, these people on the left are going to quickly realize that, you know, if they have dissenting opinions on economics or foreign policy from, uh, you know, the establishment that they will they will realize that after us, they're going to lose their ability to dissent as well. Of course, but they don't care about that because they're just they have so much hate. They're more interested in just ruining whatever they can. Um, and and a, again, it's it's very true what you say. I mean, it's just like the the the main kind of issues that are being spun right now in mainstream media is is just unbelievable to watch. It, it's it's it's definitely on a level of hysteria which I've never seen before. I think it's kind of the approach going into 2020 as well. I do believe that that's part of it. You know, we played many times the clip where like you know Twitter and Facebook, YouTube, Google, etc., Apple are uh, we're almost charged with being the ones responsible for why it, it went so wrong with Trump getting into office, right? so they're setting up all these like extra units and people and monitors and you know new kind of things to try to prevent that from happening we play those clips many times on the show uh, where they openly sitting in media talking about, well, we're going to try to prevent uh, uh, 2016 from happening again, and <laughs> now going into 2020, we're going to do X, Y, Z to prevent those kinds of things. And like, what is what does that mean? Well, it means limit people's ability to be supportive of the candidate that they want to be supportive of. Uh, so right now, Google is in the hot seat in terms of the election, the potential, the potentiality of election meddling. Right? Or do they have the right to kind of get involved in these kinds of questions and stuff like that? Uh, which they don't, of course, uh, because again, they get like massive amounts of subsidies and stuff. Uh, but it, it's a huge issue, and and again, that issue of like the hysteria that's spun right now in the media is almost like well Trump is a white nationalist and they're all ter- terrorists because now they're out killing people. So we can, it, it's this by any means necessary kind of uh, tactic here. That you know, they, as you say, they think people are like being killed every day by like by, by, by these bad people and so therefore we can do and need to do actually in fact <laughs> everything we need to to do to to stop them kind of thing and that's leading i think to a hysteria and a, and a paranoia and a polarization which even out outperforms what we saw in 2016. Uh, it's almost we're closer to the Weimar uh, kind of days than than to anything else I've seen. Takes on that? Yeah, I mean, we, we truly live in strange and uh, and unfortunate times. Um, it's <sighs> there. It, it's yeah, it's going to be interesting to see how things go. It's going to be interesting to see the extent to which they really clamp down. I think in general, the ruling class, the globalists, whatever you want to call them, um, they they generally would rather do things gradually, right? They'd rather, you know, there are going to be moments where large changes happen, but um, it's you know the the proverbial slow boil, right? If you can spread out these changes over generations, then people are going to be, you know, new generations are going to be, uh, you know, more more susceptible to your message because they've been raised in it, right? Um, but I think we, we are at a point now where the left and the establishment in general feels threatened. Uh, both of you know, just the establishment feels threatened. It, it absolutely does. 2016 was not supposed to happen. Uh, unfortunately, Donald Trump has largely, you know, sided with the establishment in many ways. Not not in every way, but right. Um, nevertheless, they they don't want that to happen again. They don't they don't want Trump in office. Um, so yeah, they have been again with with kind of the top down pressure that we discussed um, earlier. Um, you know, you have the ADL, you have the media, you have you know maybe even the Democratic uh, candidates and, and politicians and so forth, applying quite a bit of pressure to these social media companies, either indirectly or directly blaming them for the success of Donald Trump, right? Kind of buying into the Cope narrative that uh, you know these Russian troll farms, which did exist, um, won Trump the election which is not true. So it's going to be interesting to see how they do things ahead of 2020. What right? We have a number of you know big content creators um, who were kicked off in one day, um, and there's still you know what like a year until over a year until the next yeah uh, the next election. There's, there's more to so, come. Just just watch the next I think couple of weeks. There's going to be essentially everyone on the list on the ADL are probably going to be picked off. I think. Yeah, I'd be surprised if they go for the whole list at once. Um, although, actually, I wouldn't really be surprised. if, I had to, if I, if I had to bet money on it, I think that they they're, they're going to spread it out quite a bit. Because one thing I've noticed that there's always there there are always these scares of oh YouTube's updating its policy, Twitter's updating this policy, and everyone's like, all right, we're going to get all get kicked off today, and one of those days might come. But I think it's just going to be a gradual thing. Um, there's less outrage when they do it that way, and uh, you know it's easier for them to work incrementally. But yeah, I think by 2020, I would be surprised if you know many of us are still on these big platforms. Yeah. Um, Trump so will do fortunately, nothing. We have we have these alternative platforms. Telegram is one that I've really taken a liking to recently. Um, D Live is good. Gab is good too. Um, it has it has some issues, but it's it's certainly better than nothing. Um, you know, and there are many others as well. I think the main thing that we need to do is we need to encourage our viewers and our followers and so forth, people in the movement, to get more active on these, right? we're spreading the message on Telegram, on D Live, on all of these different platforms. But the issue is there aren't as many people on these platforms. So we need to get more people on there. You guys can keep your Twitter accounts, you can keep your Facebook accounts, whatever. Just install Telegram. Keep up with what Red Ice is posting. Keep up what with what American Identity Movement is posting. Keep up with uh, what I'm personally posting. And um, you know that's that's a good way that we can kind of offset the damage done by these uh, waves of censorship is you know as long as people are able to keep their followings and continue to grow their followings then we'll still be able to get the message out we'll still be able to keep in touch with um, the people who matter um, you know there are some issues with I, I, think one of the main benefits of being on a platform like twitter or youtube is that there are just millions and millions maybe even billions in the case of youtube of people on the platform who don't share your views right so those are people yeah, exactly. who could potentially be won over um, so if you're on Telegram, it's going to be a little harder to do that, but um, you know, you, you can still forward someone else's stuff. There have been, uh, you know, a number of people who have been forwarding mine, Faith, uh, Nick, even Milo, uh, which was interesting, who have been, you know, helping me promote my channel and so forth, which has been good. But um, yeah, I would just encourage, you know, people who support Red Ice, people who support me, support the dissident right in general, you know, make sure you're you're staying up to date on you know a few of these dissident platforms as well, um, so that you know if and when we all finally get purged, that doesn't lead to you know everything kind of falling apart. We need to keep the momentum going. We need to keep getting you know spreading the word. We need to keep at the very least being able to communicate amongst each other. So yeah, no, that's uh, that's a good point, and you know there is the issue though, like you know, BitChute and Gab and stuff, and I'm really glad that they are there. But just as you say, Patrick, it kind of it's easy that they just kind of turn into ghettos of of, of uh, <laughs> disappointed people who were kicked off kind of the main platforms, and that's why at the same time we can't give up. We can't just say, ah, you know what, uh, screw that. We're I'm going to give up on YouTube and leave. I, I don't get me wrong. I understand why people do it. I understand that some people are like, you know what, I, am not going to keep up with this. Uh, I just don't have the energy for it. It's too in a way, it's kind of too nerve wracking. You can spend I uh, the hell did we start our channel? 20, I think we were on there 20 by 2010, 20, 2009 maybe or something like that. And then, you know, the first few years we weren't like, you know, super uh, dedicated on just the, on the on just the YouTube. We were primarily just doing it on you know the uh, the websites actually people are more accustomed going to the website and then over the years you you put in more work and you drive more people you get more subscribers and the point is too uh, patrick that you put all those years into it and then without any reason without any recourse without any you know we, we've essentially also helped to make money for them with like super chat we never personally did ads but many other people most other creators have done ads they've created generated revenue for for youtube for google and then you know it, it just it's gone overnight and it, it's it's massive impacting those people that have set up those things as a business. It might have taken them two, three years to like slowly weave in the production of what they're doing with maybe another job where they end their hours a little bit more, put more hours into their video creation. Eventually, you get the wheels turning and you're like, you realize, ah, fuck, this is awesome. I can do this full time. Uh, I can, you know, that way I can generate more content, can get the word out, all these things. There's so many pluses with it. And then just overnight, they've literally destroyed your business. You know, again, when we we're kicked off, I have no idea what the limitations are going to be at that stage. Uh, you know, and if you look at that, let me just show that real quick too. If you look at like what YouTube has on their about section, it's all this like nonsense in terms of like what we're seeing now happening, showing that these values that they have. Uh, oh yeah, they're all about they're all about freedom. Lip service, That's... you know, it's nothing. Yeah, freedom of expression, freedom of information, freedom of opportunity. Look at this one. We believe everyone should have a chance to be discovered, build a business, and succeed on their own terms and the people not gatekeepers decide what's <laughs> popular. you know, it's just like as let you me, say. Let me comment on that real quick. People have decided what's popular. You know what they think's popular? Red Ice TV, James Alsop, Nick Fuentes, and um, I mean that's just on YouTube. Obviously, others have done a good job of building up uh, platforms elsewhere, but you know they can't they can't handle that, right? They're they're upset with the fact that there is a massive audience for you know dissident and identitarian content and yeah, it is absolutely despicable that they can just erase, you know, years, in your case, a decade of hard work just overnight. Um, and I remember when I first started working for you guys, this was, uh, must have been early summer of 2016, I believe. That was right around the time that Red Ice TV was launched. And I remember you guys had, um, under a hundred thousand, maybe fifty thousand. Yeah, was it? I can't remember what that was. That yeah, yeah, it was definitely it was definitely under under hundred. It was probably between fifty and seventy five. And I think you guys had you know maybe done a few videos, but it was mostly uploading the podcast, yeah. which you know still a wise move. But I mean, just in a few years, you've gone up to what? What are you at now? Three, three almost three three. 330,000 almost. Yeah, yeah, I mean that's that's massive again. That's got to be in the upper echelon of of YouTube and that's something that you've worked quite hard for. Yeah. You know, you're not uh not to disparage people who are making you know makeup videos and whatever else but you're you know doing something that's controversial something that requires quite a bit of research and intelligence and yeah for them to just cut you off overnight say goodbye we've decided that you know we're going to just you know put a huge dent in your livelihood because uh, you, you say the wrong thing and then come out and say oh we're all about freedom of expression freedom of opportunity it's it's you know it's disgusting and i'm, I'm surprised is. that they they have the uh, you know the the uh, they have no shame, frankly. They, they have no shame. It's just expect? total doublespeak. We believe people should be able to speak freely, share opinions, foster open dialogue, and and the and that creative freedom leads to new voices, formats, and possibilities. Under freedom of information, they have we believe everyone should have an have easy, open access to information and that video is a powerful force for education, building understanding, and documenting world events, big and small. And so, again, a lot of the creators we're talking about, this is literally what they're doing. They're monitoring world events, they're talking about news, things that happen, they have their say, they put their thing in there. And sometimes it's jokes, sometimes it's slightly edgy, sometimes there are some things which, you know, they might not approve of or whatever. But regardless, it, it it's there. Um, there's never a pinpointing of the violations themselves. Proved talk to us about what it is in the video that you uh, did find so reprehensible. What what did we do, right? You you're just left guessing and you don't even know. But the, the issue with the business thing is kind of interesting too because I think that's that could potentially be something that's part of the uh, class action lawsuit against uh, Google, Alphabet, I guess uh, at the end of it, uh, YouTube, because of the fact that they have limited people's ability to. It, it actually is hurting their income. It's hurt the business, their ability to make money because they've made bad choices on, on, on the YouTube uh, decisions to shut it down. So that's I, th- I think people should actually press pressure on that issue. Uh, I do believe if you do go after a defamation lawsuit, I think that that's a big part of it. If you've lo- if you've lost in income, um, I think right. So that could be actually a very interesting thing. So we have to see what happens with a lot of people. But you know, I've seen so many creators talk about this too after all the shadow banning and kind of the changing of algorithm and stuff. That it's like they're they're much more limited now. We they have hard time breaking you know 10 5% of the subscriber base that they have on their channels you know yeah it's rough it absolutely is and um, i mean it really does disincentivize people from you know starting their own channels right if someone uh, you know maybe someone who's like 18 now wants to be the next red ice or something he's he's probably not going to he's going to have a hard time getting started and it's going to be um, you know the kind of undertaking that's just incredibly fraught with uncertainty, right? When you got started doing red ice, oh, was that 10, 15 years ago? Yeah, it was, um, you know, I, I don't think you had to worry about this stuff much, if at all, right? There no, obviously it's a completely different time. Sure, but um, yeah, yeah, that's over it's, now. It's it's a different age, just as you said. Yeah, we're living in the, I, I mean, the first you know few decades of the internet were truly the wild west, uh, perhaps best and worst exemplified in you know 4chan, but uh, it's it's really uh, it's really come to an end. It's really coming to an end. But um, yeah, uh, we just you know there, there are people more and more talking about tax censorship at this point. There's been legislation drafted and proposed. Um, I would really like Donald Trump to do a little bit more than monitor the situation. I think we're, Obviously, you know, yeah. the first stage in anything is monitoring, and then you have observing, and then paying attention to <laughs> and whatever else. But I would like to get to the doing stage. I would like to get to the point where oh, time. he's now the things are happening required to uh, rectify the situation. But um, I, am afraid with uh, with the Donald, we're going to remain in a watching and observing stage indefinitely. So yep. Um, uh, my, uh, I think 2020, not to get too caught up in politics, but 2024 is are really going to be a make or break moment for us. I think that's going to determine how long you know these dark ages are going to last for us, right? Um, because as we all know, with demographic changes and so forth, uh, you know, there's the, the Democrats are going to the part the the party of anti-whiteness basically is going to have open border, you know, child transgenderism. That's what they're at this point. They're going to, have, you know, a Democrat, uh, you know, majority as a result of gerrymandering that's been going on for decades in 2024 is really just starting to see kind of like the the make or break moment for America. And um, you know, there's there's the ability that someone who gets it comes along and does what Trump gets into office. He doesn't, you know, fill the swamp. He doesn't invite and Gary Cohn and uh, all of these other, you know, establishment clowns into staff his administration with, you know, other establishment clowns, basically. But we'll yeah. see. You know, in the dissident right, we have to keep sounding the alarm. We have to keep raising awareness about the issues. We can people up, and you know, building network people um, who do get it and are to you know take the risk to get involved uh, maybe even become activists and so forth but you know what what we do has to be some it's going to be somewhat tied to you know the broader you know world spirit, so to speak, the development of history. You know what uh, we are kind of along for the ride, but at the same time, we have to be laying the groundwork for change that is going to be independent of who wins or whether or not there's even a political. Um, you know, like kind of a national electoral political solution to all of this. Yeah, that's a good question. I have no idea what's happened. 2020 is going to be, it's, it's going to be interesting. I mean, again, Trump is not he's not much of a hope <laughs> at this point. He, he was at one time, and and candidate Trump was certainly very different than President Trump. Um, so we'll have to see where this goes, but yeah, it's as we said, uh, Kenneth Patrick. Short term, not not encouraging. People should not give up though. Create, set up another channel, do it again, continue to push it out there. Don't give up. We have to keep fighting. Uh, and again, in the long term, that will just expose their their just complete garbage. Uh, you know kind of approaches that they have to their own uh, platforms, how, how, little regard they really have for, for their creators and stuff like that. So essentially, we're looking at a screenshot right here now uh, of the channels that were mentioned by ADL most recently. True News, I believe those are still there. I just kind of discovered their channel. They do some really good stuff. They're very hard, of course, on Zionism and things like this, which is <laughs> one of the reasons why they're top top of the list. And, and they use an image uh, on the ADL site as well of uh, Rick Wild as at the, at the very top here. Uh, they really don't like Rick Wiles, uh, so that I understand. I, I, do believe they're still there, but uh, w- we'll see. We'll see how long. Uh, and then it was. Let me see if I can find the other list here. Yeah, Pastor Anderson, Michael Hoffman, Brother Nathaniel, uh, one twenty two three twenty alt woke, uh, Fuentes, American Free Press, American Freedom Party, AIM, Patrick's channel here. We're talking about American Renaissance, Arctos, uh, Christiogenia, Faith Goldie's channel, The Foundry, James Alsop, and that's gone, of course, now. Uh, Ken Daly, Little Revolution 2, NPI Radix, Pastor Eli James, The Political Cesspool, uh, JF's channel, The Public Space, TRS Radio. I believe that's gone as well since yesterday. Uh, Reclaim America, The Red Elephants. I think Vince is still there. Uh, us, we received a strike today. Of course, we cannot live stream. Uh, we cannot upload for about a week, so we'll see how we if, if we're still there by that time. Um, so do make sure you just subscribe to all the other uh, uh, channels that we do have, folks, and, and, all the other ways. And finally, two other ones: um, the Occidental Quarterly, Kevin McDonald's. Uh, again, I do believe that's still there, and then Vidar TV and Vidar Radio, Radio was uh, sacked yesterday as well. So yeah, Patrick, I think those lists are going to co- uh, continue to uh, <clears throat> increase. We're going to get more names and more. And, and, you know, we we called it right when Alex Jones was booted off. We saw this unprecedented uh, cooperation among social media platforms, kicking him off of uh, was it like 14 uh, totally or something social different social media sites in, in one day or a couple of days, 48 hour period. And will call it. It was like, okay, well, he's just a canary coal mine in terms of like being on these platforms. And now this, they've just really opened the valve to to the, to the mass deletion campaigns. Um, so I don't know if you have anything else kind of to add to that. I do want to make sure that you plug your stuff so people know where to go if they want to follow AIM or follow your you uh, your channels, your your profile, uh, and social media you have at the very least. But yeah, any final comments um, about all this? I think people need to people need to uh, maintain faith and don't let this get you down. If you're really in this and you really do care about the future of our people and our civilization, um, you've got to resign yourself to the fact that there are going to be obstacles and that things aren't going to go the way that we want. Um, and you have to put things in perspective too, right? This is bad. Getting kicked off of a website is absolutely bad if one is big as uh, you know as YouTube or Twitter. However, our ancestors were far worse, right? Famine, warfare, mass pillaging of their civilizations by Turks and you know Moors and so forth. So and they kept going. So we have to keep going too. Don't lose faith. Don't uh, don't lose heart and um, just make sure that you're either getting involved, you're either joining AIM, um, you know, doing activism, networking, creating content, or you're supporting people who are putting their their necks out there. Um, there, you know, there are many great people to support. Doesn't have to be me. Doesn't have to be American Identity Movement. Um, you know, it could be Red Ice, could be Vidair, Emran, and so forth. But yeah, in terms of where to follow me, so um, basically, you can follow me on Telegram. It's it's t.me slash Patrick Casey USA. Um, you can also go to twitter.com slash aim underscore America. That's the official AIM Twitter. And we have one of our more recent tweets contains uh, the links to all our various social media um, platforms off of Twitter, right? So we're on a number of them. Um, and yeah, I would, I would again encourage people to get more active on Telegram, get more active on um, D Live on some of these other platforms, at least have an account, you know, check in from time to time. I'd say Telegram is really the main alt platform to to keep track of at this point. We have a lot of people, you know, who are who are creating content there, um, and it's good stuff. So um, please be sure to help out, you know, your favorite content creator, and uh, you know, just keep at it. We're going to win this eventually, but it's going to take a lot of time, and we have to be willing uh, and able to take hits and, and bounce back yeah, they've won a they won a couple of battles, but uh, not the war. Uh, it it, uh, <laughs> it continues. Right, there's a massive power imbalance, but we have the truth on our side, and the yes. fact that they're doing all of this shows that they're scared. Right, there's still a lot of rising energy and populism for immigration restriction. You know, a lot yeah. of growing discontent with the ruling class on both the right and the left. I don't think either will really form together much at any point, unfortunately. But um, yeah, I, I do think that think we're going to see great in our lifetime for the for the good, um, you know, for the better. But uh, until then, we just have to uh, we have to keep at it, and we have to resign ourselves to the fact that it's going to get worse before it gets better. Yeah, keep fighting. But uh, again, that's a good point, and, uh, and we could kind of uh, end with you, Patrick, on that, unless you have anything else. But uh, yeah, it it shows they are fight of the people that are there, then doing this work. Again, I don't see I mean, they might kind of maybe not underestimate, but they might not kind of think that these individuals will have something to muster up when it comes to lawsuits or whatever against uh, YouTube or Google or Al- Alphabet. But at the same time, they do such, such blatant kind of transgressions against their own kind of policies and things like this, and and frankly, putting a lot of risk into removing uh, people, which again, as you say, if it wasn't any issue if these people were not popular, if we weren't reaching people, if it didn't make sense what we said, if we were a bunch of kooks or like crazy and just a bunch of haters or something, then what's the big deal? Just let him speak because it's like, is that going to impair the platform or something, right? It shows that the establishment has their crosshairs on like a lot of <laughs> individuals because they don't like it. They, it, it, you know, we might think of it as it's small at this point. It's not you know that big or, or, or there's much more work to do we're just kind of getting the wheels turning but it shows that they, they want to put this they, they want to stop this thing in its tracks and say that you know let's shut it <laughs> down now and make sure that it doesn't continue because if it does something you know it's going to grow into something larger so they do fear it on some level that has to be recognized uh, if they didn't think that there was something to it, they would just let it go and say like, well, whatever. We can just bury them in, in misinformation and fake news about what's going on, and, and that'll be that. They cannot have voices that are out there accurately pinpointing what it is that's happening. Uh, the negative downsides to the type of policies that that you know our leaders are are enforcing uh, outside of the realm of asking the people if they really want it. We don't have democratic uh, decision making in the in, in terms of like, do you guys want to open the borders? We don't have those very fundamental, basic, uh, what do you call it, like policies, I guess, in place where our politicians, and this is true all over the West, not only America, where they just they they bypass the people and they do a policy which is it needs to be pointed out radically transforming our countries in a way that we never have seen historically before. It's it's the biggest question of our age right now that's happening, and we they're expecting us just to to sit down and shut up and obey and roll over and do whatever the hell they want. And and again, regardless of whether you or me are are here, whether Red Eyes and AIM are there or all these other people. That's not going to go away that level of criticism. Those people seeing that, those people noticing what it is that's happening, I think is just going to grow, irrespective of their ability to to censor people. Yeah, absolutely. I mean, we have the truth on our side, and this social order is rightfully deemed Orwellian because it is it is reliant, it is dependent upon the suppression of the truth. It is dependent upon the promulgation of falsehoods. So that's yeah, they're scared. They have to they have to keep a lid on things. But you know, the cat's out of the bag. What happened in 2016, I think, will really be seen um, you know, in the future when we look back on all this as, as kind of the beginning of what was to come. So, um, yeah, people watching this, don't succumb to the black pill, right? You you need you should be improving yourself and finding a way to contribute to the movement. We all have a part to play. Um, but yeah, thank you, Henrik, for having me on. Best of luck with Red Ice, and uh, look forward to talking to you again at some point. Yeah, thank you, Patrick. I really Jag som heter Åke Stentoft, jag vill ju ogärna kalla september månad för höst. Det låter ju mycket trevligare med sensommar. Framåt oktober kanske blir lite höst, men dit är det ju några veckor. Nattexpressen får styrka mitt påstående genom att sjunga om En sensommarkväll. Och med den önskar jag välkommen till Radio Österåkers program Dansband och annat svenskt. Vassen är stilla och nästan helt tyst Ligger längst ute på bryggan och ser Abborrar, sjögräs och sten Skräddarna irrar förvirrat omkring En helt vanlig kväll i vår vik Några små droppar från himmelen möter Karin kanske inte på jorden ibland Den böjer sig ner och den smeker min arm En sen sommarkväll i vår vik Från Harbergets topp har man utsikt Man ser hela en sen sommarkväll med Nattexpressen och det blir faktiskt mer sommarkväll när Martinez tar över och sjunger om ett party, en bilresa och allt verkar riktigt trevligt i låten som heter fredagskväll med Martinez och samma tema blir det också när Visex tar över och deras låten heter Fredagskväll i parken. Veckan börjar närma sitt slut, det är dags att gå hem. Det bultar och det bankar i mig. Ska jag äntligen få träffa dig? Det har varit så tomt tyst och kallt i mitt hus. Jag stänger dörren och ropar hej. Ska jag äntligen få träffa dig? Ta min shit Karina, Anna, Violina och jag. Så håll mig i min hand, du kan bara följa med. Nu trycker vi på play så att alla hänger med. Vi ska få dansa snart, så nu sätter vi tills med ikväll kan allting hända. Vi kör vidare med lite kvällstema några låtar till och det blir Tommys som tar över med sin För en trevlig natt. ens ett, två, tre Får din partner svårt att hållas med Inom kort så kommer svängen Klappa takten i refrängen Kom, följ nu med på en danskväll Du får ta en sväng om Släppa loss med lite sång trevlig danskväll vi hörde på Tommys. Seven Lonely Days, det är en melodi som gavs ut på skiva 1953 och det var då Georgia Gibbs som sjöng. Bara ett par månader senare kom den första svenska versionen och då med Britta Borg och Flickery Flies. Sju ensamma kvällar, det är ju den svenska titeln och idag har vi den med Fernandos. snabbt. 94,3. Lyssna på oss. 1, 2, 3, 4. Jag tänker dagarna att natt på era kompisar Vår fråga som blivit en fråga som måste du ta Jag ger allting jag har Till Som går mitt liv och det kan ge ett vettigt svar Vad vacker kväll. Det var i maj. Jag vandrade i månens sken. Stofferad i en ny kavaj. I nämnda månes nämnda sken såg jag då en fager mö. I hjärtat grodde hoppets frö. Jag hittar aldrig en sån Det är jag säker på tyvärr. I minnet finns ditt konterfej. Som ett outplånligt är. En stjärna föll, jag såg din blick, jag kände att en projektil från Amors båge träffa' prick Blesserad utav denna pil skrek jag likt en stungen gris Du sprang din väg, naturligtvis Jag hittar aldrig en sån tjej Det är jag säker på, tyvärr internet finns ditt konto. Hey. vet ej vart jag tog mig hem emot i vind. Bedrövad till min enkla kvart. Av tårar var jag nästan blind. Och där gick så i månens sken en blek figur på svaga ben. Jag hittar aldrig en sån tjej Det är jag säker på, tyvärr. I minnet finns ditt konterfej. Som ett outplånligt är. Torsson med en vacker kväll. Pia Pilgrens kommer från Åmotfors i Värmland och är nu ute med en ny singel skriven av Mikael Wendt och Christer Lund. På kärleken. Jag tror på kärleken Mia Pilgrens Jag tror på kärleken. Kiki Danielsson har vi fått en önskan om att spela. Det är Marianne Forsman som vill höra Du är solen i mitt liv. Och är det någon svensk låt som ni vill höra här i Dansband annat svenskt så mejla till radiodansband gmail.com alltså radiodansband gmail.com och berätta så försöker jag ta med önskelåten i kommande program. dag kan vara beskrivet lång När man saknar en vän En kort minut kan kännas som timmar Men som du och jag fann kärleken och är lycklig igen Jag vill att du ska stanna för alltid som har hänt och jag är glad att vindarna har vänt. För du är solen i mitt liv och du ger mig ljus och värme. Mina känslor så mötte jag dig som Skönhet den dränkte av kärlek Och i din famn här känner jag mig trygg Stanna kvar här hos mig Jag vill att du ska känna min närhet För mig är du det bästa som har hänt nations någonting som jag lärt. Jag hoppades så stort på oss, på det som hände här. Du tände upp en strimma ljus i mitt tomma bröst. Här står jag nu, men var finns du? Försöker finna tröst flirta Ensam igen En tår på kinden det på dig Jag målar bilder inombords där allting löste sig Men verkligheten kom i fatt när löftet blev en dröm Men det jag känt och allt är inte nåt jag glömt Borta Lasse som är borta med vinden. Fox är ett band från västkusten och de består av fyra personer. Så här låter deras aktuella låt Vi är natten till varann. Jag ser dig i ett vimmel En ängel från sin till varandra. Det var foxy det. Emil Sigfridsson fick sitt genombrott i Fame Factory och han har sen gjort roller i olika musikaler bland annat. Men han har ju genom sin far Fridsson en bakgrund i dansbandsmusiken och lite av det hör vi här i Till det går. hämta tyngden från ditt hjärta. Du måste visa hur du mår. Lämna sorgerna som var, allt du inom dig bar, tillbaka till igår. När du faller ner i mörkret och det är tyst som svår väg eh, till allt som drar i dig tillbaka. När alla tårar tagit och när stormen öppna dina ögon. Nu är det tid att du... Ibland kan då till nu, den som ändrade är du. Tillbaka till igår. varit enkelt men tomheten fylls upp igen och styrkan kommer tillbaks när alla tårar Emil Sigfridsson sjöng Tillbaka till igår. Kommer ni ihåg eh, VM i fotboll 1958 som spelades i Sverige och det blev ju en silverplacering för Sverige efter förlust med 5-2 mot Brasilien i finalen på Råsunda. Nacka Skoglund, han var en av de mest uppmärksammade spelarna i svenska laget och han blev på köpet skivartist också. Jag kommer tillbaka, heter den här. i en 58 fanfarer, färg och fest med Sverige bäst. Blir gest. Såna tider säger vi mera får. Men jag svarar när snacket går. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger allt när. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. När man dribblar fram med trasan som en satellit Och joxar hit och dit Man ofta drar en nit Som en obestämd artikel Trasan far mot skyn Men jag blott höjer ett ögonbryn Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Till mig som väntar här Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när Kovan kommer, kovan går har blivit min refräng Sista peng, fläng Med misten lyckospark jag väntar på Och därför går jag och sjunger så Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka som lira miljonär Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när som ni kan förstå så vill man ut någon gång ibland Lite grann, en kväll på egen hand Men då frågar Tekla, sen när kommer du igen? Jag svarar, lugna dig lilla vän Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka, det lovar jag och svär Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Fast ingen vet hur helt riktigt nu. Nere i Italien man lirar och man mår Men när det går mot vår blir längtan hem för svår Därför gubben skolan kommer hem när helst ni vill Ja, det är bara att skrika till Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka så sant som jag står här Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Fast ingen vet ju och ingen vet riktigt när Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Ingen vet hur och ingen vet riktigt när Nacka Skoglund med Jag kommer tillbaka Drömmas tid förbi. Det är en melodi som skrev för många år sedan och visan finns spelad som duett med nu har Mona Gustafsson spelat in låten igen och den här gången på egen hand utan Det kommer då när drömmarnas tid är förbi Det kommer en dag när det ej längre men som behöver sin jord. Så mycket behöver jag dig. Men jag vet att din värld är så långt, långt bort från mig. När drömmarnas tid är förbi, då väntar en ny morgon. Fast vägen tillbaka är lång tills mitt hjärta har funnit ro. När blommorna vissnar och dör och lågan som fanns brunnit ut, då vet jag precis hur det känns när drömmarnas tid är förbi. Visst minns jag dig än, jag längtar och undrar ibland. Vad är det som hänt när det tog allt som du en gång känt? Men frågorna får inga svar och kärleken finns ännu kvar. Men jag är ändå för den stund av lycka du gav. När drömmarnas tid är förbi, då väntar i morgondag. Fast vägen tillbaka är lång, tills mitt hjärta har känns när dömarnas tid Dagen Du är det finaste jag vet. Och sista låten idag, det blir med Hans Martin och den heter Ett sista andetag från dig. Tack så mycket säger jag, Åke Stentoft. Du lyssnar på Radio Österåker och programmet heter Dansband och annat svenskt. Ansvarig för sändningen är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack så mycket för idag. Österåker. var där vid vägens slut Tid att vila, dags att lägga sig till ro Och vi andra fanns runt omkring vi om förut Gled kärlek, hopp och tro I den stunden kom en vinterstjäl är beskedet som vi någon gång måste få Ett sista andetag från dig så du lämnar Jag står kvar men du finns någon annanstans Vill minnas stunderna som brann det vi gjorde med varann Ett sista andetag den dagen du försvann Livet är en gåva som vi vårdar för en tid. Där finns glädje, finns tårar, där finns allt. Varje dag har en berättelse visar hur det blir Men vi vet ju ingenting om det trots allt Och vi lyssnar till är beskedet som vi alla måste få. Ett sista andetag från dig, det var så du lämnade mig. Jag står kvar men du finns någon annanstans. Vill minnas stunderna som brann, det vi gjorde med varann. Ett sista andetag aldrig glömma alla minnen som jag har i mitt hjärta, i mitt hjärta sista andetag den dagen du försvann. Ett sista andetag, vad såg du lämnade Ja, det börjar ju summera sommaren 2019. Blev den så han som vi tänkt göra? Blev det lika många skutt från bryggan ut i vattnet och han vi fixa alla de där sakerna som skulle göras och repareras? Ja, lite av det här ska Anders Lundin få fundera på och sjunga om i sin nya sensommarvisa. Och jag, Åke Stentoft, hälsar välkommen till sensommarens första dansband och annat svenskt här i Viktor Gunnarsson, del 23, Gärningsbeskrivningen. Palmemordet, Polisspåret, del 21. Sista delen om polisman L och Lars L. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. På Sveavägen. Hörde de men som är skjuten? Mordvapnet. Säkerhet i en Smith Wesson, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte. Varför skulle Polisen söker en man i 35 till 40 års ålder, mörkt hår och lång mörk rock. ...till Podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här är den sista delen av sju om polisman L och Lars L. Nu kommer jag lämna över rodret och Tobias lite grann, men när jag är tillbaka så kommer vi prata om kommissariebil 5, Christian Dalsgård, Thomas E. Det är nästa del av polisspåret. Polisspåret-avsnitten har varit ganska jobbiga att göra. Det finns väldigt mycket material att använda sig av, strukturera upp, läsa och förstå. Men jag lägger den tiden, jag arbetar heltid med att göra poddar på grund av att ni sponsrar Palmemord och det är jag oerhört tacksam för. Om du vill vara med och bidra så kan ni göra det på patreon.com palmemordet eller via Swish och fråga efter swishnumret eh, på Facebook på Palmemordets sida. Men om ni gör det via Swish så kom ihåg att märka swishen med Palmemordet så jag vet vilken podd den avser. Och när vi lämnade polisman L och Lars L förra gången så hade de precis återsätts efter två år och allt är enligt Lars Ls roman. Och vi kommer att komma fram till det ögonblick då Lars L skriver sin roman i det här avsnittet. Då ska jag prata lite mer om omständigheterna där, förord etc. Lars L skriver på sid 110 i sin roman. Och så blev det en återförening med Jack Smiter och det är ju polisman Ls namn i boken medan Lars L kallar sig själv för Patrik. Kontakterna blir kanske något uppvarvade. Det blir mycket krogbesök för det är något som Jack tycker om. Och sen kommer det in en konstig historia om en båt som heter MS Lävik och den här båten ligger på en kajplats i Stockholm. Det är ett ombyggt vackert litet lastfartyg. Lars L börjar bedriva sin nyligen uppblommade redaktionsverksamhet ombord på den här båten. Men polisman L blir fullständigt besatt av den här båten. Han vill ha båten, han vill köpa båten. Men eh, Lars L bara hyr båten. Mars 1988 är både polisman L och Lars L på båten. De har också med sig ägaren och befälhavaren. Och han är beredd att sälja båten till polisman L om polisman L betalar kontant. Det beslutas att de ska ha en provtur med fartyget nästa dag. De tillbringar natten hemma hos Lars L. De är på redaktionen för tidningarna. Det kommer taxiförare som hjälper Lars L att köra ut tidningen till ombuden i Stockholm. Och en av de här taxiförarna ber Lars L om ett hemligt samtal då han har hört att Lars L har en del kontakter med polisen beträffande mordet på Olof Palme. Och nu läser jag från sid 111 i Lars Ls dokumentärroman. Taxiföraren berättar sedan en fullkomligt fantastisk historia för Patrik om just den kvällen då Palme mördas och han lämnar sin fästmö som vittne till historien. Taxiföraren och hans fästmö har varit i just de trakterna under tiden för mordet och de har avlyssnat ett samtal på ett litet café och uppger på heder och samvete att de har hört något som kan vara mördaren som provskjutit vapnet tidigare under mordkvällen. Patrik noterar allt och lämnar det per telefon till SÄK som naturligtvis inte ens bryr sig om att notera, än mindre undersöka storyn. Och det gör Säkerhetspolisen har order från P måste ignorera allting som L säger texten i Robert Smart på redaktionen, uppgifterna från taxiföraren. Nästa dag ska de då ge sig iväg till Ävik, båten. Men Sag, Lars Ells fru, märker att någon är uppe på redaktionen, verkar bo precis bredvid redaktionen. Hon går in där och tittar och där hittar hon polisman L som sitter och läser i Lars mycket konfidentiella dagar. En lite fel situation men båda går. Nästa morgon går Lars L upp och så plötsligt hör han hur polisman L kommer nerspringande för trappan. Och eh, återigen så berättar han hur korpulent polisman L är i boken. Nu läser jag direkt från boken. Han pustar och flåsar och halvsnubblar nerför trappan och försöker samtidigt som han småspringer sig byxorna han lyckas få på sig på ena benet. Han tittar som hastigast på Patrik som med förvåning ser på Jack. Men Jack säger inget. Han springer ut i hallen, drar på sig byxorna, tar på sig skor och jacka med skyndsamma rörelser. Patrik har kommit ut i hallen, och står och ser på Jack. Vad i helvete håller du på med Jack? Klockan är bara halv fyra. Vi ska inte vara vid fartyget förrän åtta. Det är verkligen ingen som sover i den här historien. I alla fall inte någon särskilt längre tid. De stressar iväg till Stockholm och eh, Lars Elber tar upp den här taxiföraren. Och historien med taxiföraren är tydlig. Skjutningen av mordvapnet har skett på citat biografen Kungsgatan Sveavägen. Vad är det för biograf? Det skulle kunna vara Saga, Rigoletto, och biograferna på Sveavägen. Men ja, det, det står så. Men provskjutningen skulle ha skett mot taken så att Lars bi och får igen och se om det finns ett kulhål där. Polisman L inte intresserad göra en tur med båten de parkerar bilen utanför Kronobergsgatan 116. Det är alltså precis nere vid Kungsholmstrand på Kungsholmen. Där Jack har en liten reservlya. Ska jag vänta på dig i bilen Jack? Nej, det är ingen idé. Det jag ska ordna upp längre tid. Okej, då följer jag med upp i Jacks bestäms det att Patrik ska åka ner till MS-läget, han och Skepp mot Slussen. Att de ska möta Jack vid Slussen exakt och att Jack ska Polisman L kommer till, kommer inte på hela dagen till telefon, finns inte kvar i nattningslägenhet som han på något sätt på. Han har smitit, han är försvunnen och det här är sist som Lars L hör av polisman. Här, mars 1988, försvinner polisman L ut ur lag. Och här, nu läser jag direkt från boken igen, här sker också en vändpunkt i Lars liv. Han avslutar en tid senare hela sin utgivning och tidningar. Han avvecklar förlaget för alltid. Han lämnar sin familj. Han reser bort alldeles ensam för att överlägga med sitt samvete. Överlägga med sitt samvete och söka reda ut och känslor som rör polisman L, polisman L och mordet på Olof Palme. Och så slutar boken. Vi har uppgifter på att det här inte stämmer. Det kanske stämmer när Lars L skrev sin bok. Men de kommer att träffas igen. Det finns en jättekonstig epilog i boken. Vi ska ta det när vi kommer fram till boken. Det finns uppgifter då. Vi vet ju att polisman L är sjukskriven. Men det finns uppgifter på Flashback-nivå att han hade någon extra knäck där han sålde tvättsvampar på annons och igen. Och också att han köpte och sålde bilar. Vi hade ju den där enda annonsen han sålde en Volvo Amazon. Men, ja. Hösten 1991, Negård, som ligger ute på en ö i Mälaren, alltså inte i Bergslagen, skriver Lars L sin roman. Arbetsnamnet är Palme mördas och Jack smiter. Lars L har skrivit ett förord till boken som jag skulle vilja återge i sin helhet. Han säger Jag började fundera på att skriva ner vad som hände mig tiden kring mordet på Olof Palme för länge sedan. Bara några få veckor efter mordet hade jag ett samtal med Alf Han var då ledarskribent vid kvällstidningen Expressen. Alf Thor och jag har haft kontakter redan i början av 50-talet och det var Alf Thor som gav mig ändande gnistan till den här boken. Jag tycker att du ska skriva ner dina upplevelser i en bok, Lasse. Jag tycker att det är viktigt. Det bör alltid vara viktigt för oss journalister att skriva om den demokratiska processen som alltid är i fara, vilket land det vara månde. Men det tog sex år innan jag tog mig samman de här upplevelserna. Upplevelser som nästan kan betraktas som äventyr. Vad är då ett äventyr? Något överraskande, spännande och som jag som gammal morfar berättar kring brasan för barnbarnen. Ja, så enkelt är det och jag har fått min andel av både trevliga och otrevliga äventyr. De upplevelser som jag skriver om i den här boken råkade sammanfalla och gå helt parallellt med mordet på Olof Palme. Det var inte planerat av mig. Det var ödets gudinna som ville ha det så. Men den saken bör inte minska på dramatiken i boken. Boken är en dokumentärroman. Nästan alla namn och händelser är autentiska. Det mesta som står i boken har en gång utspelat sig i verkligheten. Det finns dokumenterat i mina privata dagböcker, i journaler och rapporter hos polis landet. Sex års grubbel med sömnlösa nätter. En malande ovisshet om motivet till att en liten krets inom polisen var så angelägen att vilseleda mig. Denna oro, detta grubbel, fick mig att fatta beslutet att berätta hela sanningen i form av en bok och det finns tunga skäl att framhålla att många inom Palmegruppen och Säkerhetspolisen uppmanat mig att skriva ner mina upplevelser. Varför är egentligen så många skeptiska till de resultat som hittills har redovisats av polisledningen om Palmemordet? Och varför fick den polisledning som misslyckades med sin uppgift att övervaka statsministerns säkerhet ta ledning och ansvar för spaningen och utredningen av mordet på Olof Palme? Ett mord som egentligen var på deras skuldror. Varför lägger sig civila tjänstemän och regering sin näsa i blöt hos mordkommissionen? Varför lämnar regeringen i uppdrag till rikspolischefen och riksåklagaren att inkomma med ett förslag till lösning? Blev det flera gånger drastiska omkastningar i landets polisledning? Hur behandlades Hans Holmér av regeringen? Hur var det egentligen med Ebbe Carlsson är det monopol på att arbeta? Varför? Varför åtalades Christer Pettersson? Varför fick inte rutinerade mordutredare inom kriminalpolisen efter erbeta en intrimmad mordkommission? Varför vågade ingen suga tag i den totala kring kriminalintendenten polisman L och redovisa den bilden helt opartiskt? Nej, mina kära vänner vid polisen. Jag är trött på att spela bluffpoker. Jag synar polisen. Jag är trött på sked som till handlingarna arkiverar av din egna slasse. Tack. Det gjort nu. Därför är den här boken klar att publiceras för en bit. Och det är därför som just du, är läsare, håller den i din hand. Så kryp upp i ditt mysiga läshörn. Lampan brinner så varmt och tryggt. Dra upp benen. Sätt dig riktigt bekvämt och skönt. Räck mig din hand och dina öron och rofullt nu. Ja, den kommit till dig. Lyssna till min röst så ska jag nu berätta en sällsam historia för dig. Det mesta av det jag kommer att berätta för dig, det har en gång spelat sig i verkligheten. Och det är inte helt sannolikt att någonstans finns en oansenlig pusselbit och den kommer att falla på plats dån, falla på plats i utredningen om mordet på Olof Palme. Du skulle råka finna den pusselbiten. Bli då inte upphetsad. Rusa inte iväg och sök lägga den på plats. Det är polisens arbete. Nej, Göm den i ditt hjärta. Göm den i ditt hjärta, så här boken. Göm den som ett av galningen skriven hösten och vintern 1991 på en ö i Mälaren och en ö i Ålands hav. Mariehamn, januari 2, Lasse L. Och det var skrivande stund nästan åtta år sedan den här boken skrevs. Den är given. Och den andra anledningen att jag har den är att Palmeutredningen bestämt sig för att införa den i handlingarna. Och jag tycker väl att jag läser som varit betydligt sämre än Lars Ells bok. Och jag hoppas att någon gång ges ut. Och om den kommer ut som ljudbok så vet ni var det finns någon som kan läsa in den. Jag lovade att jag skulle nämna den förvirrade epilogen som jag inte förstår alls. Den är skriven, den utspelar sig våren 1988 och det är en jag-person och vem den här jag-personen är jättekonstigt för jag får ett kryptiskt meddelande av Patrik. Sen handlar det om ett möte med Patrik där, och tidigare i boken såg ju jag var Saga. Men det här låter inte som Saga. De dricker vin och äter lite bröd, precis ett här Grand Vin som de stal på slottet, polisman L och Lars L. Men jag-personen förefaller ganska svårgripbar och sen ger tryck av och han ska följa Sokrates som eh, hans lärjunge och han ska svalka sina fötter tillsammans med Sokrates i rena klara vattnet i Lissos källsprång. Med Sokrates ska jag uppsöka skugga uppe vid platanen, den platanen som ligger uppe vid Hera, tror jag det står, där uppe vid den gudomliga helgedomen ska vi, Sokrates och Patrik, utreda och söka i begreppet mänsklig dumhet och enfald. Och sen försvinner Patrik. Och sen blir plötsligt jag-personen den som skriver den här boken. Så jag tror att det här är väldigt symboliskt på något sätt, men jag förstår inte symboliken. Och det slutar med en sång som har fåglar som inger förtröstan och hopp. Förtröstan för hopp för mänskligheten i en galen och förvirrad värld. Och nu måste vi prata lite grann om någonting som blir aktuellt 1993 är historien om Dekorimamannen. Vi har berört Dekorimamannen i Walkie-talkies med Lars Borgnäs D och det är ett eget spår. kommer vi upp till 900 dollar på Patreon så kommer Dekorimamannen att bli nästa spår jag tar upp. Det är två personer minst utretts, förvarade. Det kommer alltså in ett vittnesmål, jag ska inte gå in på hela historien, det kommer in ett vittnesmål 1993 som betraktas som oerhört vitt. Och ett vanligt rykte på nätet av de här två personerna, inte den mest berömde, är polisman L. Och därför pratade just om hans Tornedalsk för både Dekorimamannen och mannen som Dekorimamannen pratar med i walkie-talkie pratar ju finns. Olle Alsen, journalisten som har drivit Dekorimamannen väldigt hårt, säger själv i Polisspåren del 3 av 3, som ni kan se på Youtube, att han vid ett tillfälle funderade på om polisman L var mannen som pratade med Dekorimamannen så när vi kommer till spåret Ekorima-mannen, då ska vi prata lite till eller han passar in på det vi vet om Dekorima-mannen. Men det gör vi alltså först i spåret Dekorima-mannen. Jag spoilade redan ett, Polisspåren del 15, hur det slutar för polisman L. I granskningskommissionens rapport som vi läste upp där i början så står det att han tar livet av sig i vittnes och syn i polisspåren Delta på Youtube för att han gör det med ett hagelgevär. Men Lars Borgnäs har grävt det här och här kommer historien från en iskall vind. 1993 tog polisman L sitt liv under ett besök i sina hemtrakter i Tornedalen. Han knackade på sin granne med tvåpipigt gevär i handen och bad att få låna patroner. När han hade fått patronerna satte han två patroner i loppet, sköt ett skott i luften och tryckte sedan av det andra in i munnen. Grannen blev osynad vitt de båda polismän som var på väg från Haparanda för att hämta honom för vidare transport ner till Stockholm kunde bara konstatera dödsfallet när de anlände en stund senare. Och varför polisman L skulle föras ner till Stockholm har inte blivit känt. Jag sa ju att polisman L och Lars L skulle ha kontakt med varandra igen och den uppgiften kommer också från Lars Borgnäs. För tydligen pratade Lars Borgnäs med Lars L. Och Lars L sa till Lars Borgnäs. Jag tycker det var konstigt att han tog livet av sig sådär. Jag hade fått brev av honom tid innan och där verkade han full av framtidstro. Han skrev att han skulle vilja gå tillbaka till polisarbetet. Se framåt igen. Hanteringen av polisman L, tycker Lars Borgnäs, är ett exempel på hur ytligt vissa tips blev utredda. Han borde naturligtvis ha synats närmare från början. Det borde ha utretts vilka kretsar han ingått i, i de extremt högerextremistiska kretsar som Lars L påstod att han var en del av för att se om detta kunde leda vidare. Men Säpo avskrev honom tidigt från vidare utredning och därmed betraktades han som ointressant. Vi vet att dödsdatumet är den 13 oktober 1993 för det är vad som står i polisman Ls bouppteckning. Och jag känner nu att trots sju delar om polisman L och Lars Els återstår massor av frågetecken. Båda personerna framstår lite grann som gåtor. Och jag vill veta mer. Vet ni mer? Av er till Palmemordet på Facebook och berätta det. Det framgår ju inte hur Lars L, och polisman L kände varandra. Det framgår inte ens i Lars Ls bok redan där någon slags bekantskap som förklaras väldigt dåligt när då Lars L kallar in polisman L för att vara med vid den här älgjakten 1984. Och vad är det som händer under bilresan? Vad är det som omlastas? Vad sysslar de med överhuvudtaget? För om det här bara är en fylleresa, då är det fylleresa. Är båda två drabbade av något slags problem. Det känns som att deras agerande är olåst på alla sätt. Och en teori jag har hört, tänk om de fick uppmärksamhet. Tänk om de gjorde allt det här för att det skulle bli skriverier. Det var en lyssnare jag pratade med som kom, för de väckte onekligen uppmärksamhet. Tidningarna skrev massor om det. Och just skriverierna där i mars 1906 tog ju mycket fokus. I Arbetet den 11 mars 1986 skrevs följande. Dels är det en karta över hela färden som man kan se där. Och sen säger Arbe, vet han om mordet på Olof Palme? Polis är dubbla, men intresserad Stockholmspolis har hört om mordet. Mesta mer vill inte avslöja om den treårige kriminalinspektören har ett vattentätt av kvällen. Jag kommenterar inte några detaljer i mordutredningen. Arbetet fortsätter. Polismannen är en bland många som suttit i förhör efter mord på statsministern. Enligt uppgift han tidigare arbetat på Stockholmspolisens våldsrotel. Det är den roten som nu enbart arbetar med mordet på Olof Palme. Polismannen har varit sjukskriven sedan januari i år och uppges nyinplacerad. I fredags greps polismannen och hans kamrat av Malmöpolisen de hade varit i Köpenhamn när de togs för förhör och en kommissarie Gunnar Hall på Malmöpolisen uttalar sig. De blev förhörda och utredaren från Stockholm. Jag har ingen aning om vad som sades vid förhören och inte vet jag varför de konfronterades, men de släpptes efter förhören. 35-inspektören har varit polis i 16 år. Han är vapenintresserad han har licens för en Smithson vapen som användes i mordet på Olof Palme Sen berättar arbetet episoden om bilen, men där kommer en förklaring. Eh, för de polisman L har sagt att han hade planerat att övningsskjuta och därför låg revolven i bilen. Men i sista stund ändrade han sig och gick på krogen istället. Vapnet fick ligga kvar i bilen. Och när mannen sedan skulle hämta bilen hade den boxerats bort. Den hade hämtats av polis som öppnat. Så det är ju ännu en konstig historia han ska iväg och provskjuta sitt vapen men så ser han oh, en krog och så ställer han bilen mitt i gatan, glömmer vapnet, springer in på krogen och börjar dricka sprit. Arbetet berättar historien ni redan har hört. De kommer till gården och så säger arbetet att de uppträdde så underligt att kvinnan på gården larmade polisen. Enligt uppgift hade männen bland annat gett sig ut för att vara poliser som deltog i jakten på Olof Palmes mördare. Arbetar mer om historien som ni redan hört och sen får de tag i Leif Hallberg på Stockholmspolisen som uttalar sig. Inga kommentarer. Men sen fortsatte han ändå kommentera. I spaningsarbetet hittar vi trådar. En del faller bort och en del blir kvar. De som är intressanta tar vi upp och studerar utesluter inte någon möjlighet. Vid presskonferensen igår förklarade Hans Holmér att han inte ville redovisa enskilda förhör. Han vägrade också säga om kriminalinspektören hade vattentätt alibi för mordnatten. Igår hade mordutredarna fortfarande inte fått kontakt med det anonyma vittne som hittat om sina iakttagelser på mordplatsen. Och inte heller om han hittat den efterspanade bilen. Den och 150 andra bilar är fortfarande intressanta för oss, säger Hans Holmér. Det finns gott om rykten på nätet om polisman L. Polisman L har två korta namn. Kort förnamn, kort efternamn och de är väldigt finska. Och så är man tillbaka på Dekorima-mannen igen, som ju är ett väldigt populärt ämne på nätet. Det också i att det finns kopplingar mellan polisman L och de andra polismännen men jag har inte hittat någon sån som man kan bekräfta om polisman hade de här högerextrema åsikterna, var så mycket högerextrema åsikter, var lite åt höger. Förut tyckte att det var spännande att gå på polisman Bs träffar i Gamla stan. Och frågan är om polisman L var en av gästerna där eller inte. Det vet inte jag i skrivande stund. Om någon vet mer om det, hör av er till mig. Polisman L har också ofta uppgetts som författaren till historien om Le. Men det är Lars L har skrivit, för det som Polisman L blev aldrig publicerat. En av konspirationsteorierna om mordet på Aldo Mår var att de som låg bakom var P2-låsen som ju då ska ha kopplingar till Stay Behind. Och då är det förstås så att Polisman L och Stay Behind var det råd. Men nu är vi långt ut på Otis-flanken. Det finns förstås också massor av spekulationer om varför polisman L tog livet av sig. Och vi vet inte varför han var kall tillhör. Pass att två poliser åkte upp och skulle hämta honom. Också till om att polisman L fanns Gunnarssons adressbok men vi har ju adressboken nu och vi har hittat honom där. Någon på nätet försöker till och med få till ett rykte om att med Iran och Irakaffären att göra eftersom en kruthandlare slash smugglare av stora mått bodde och att det faktiskt var dit som de var på väg. I Flashbacktråden uppger MV Agrippa som brukar ha koll på vad han säger att eh, Lars L hade kontaktytor högerut mot Demokratisk Allians och Europeiska Arba och där är utredning. Klaras av Ove Molvik som kanske inte har riktigt samma trovärdighet som MV Agrippa. Han säger följande. Polisman L tillhör de sammansvurna i den huvudsak finsktalande tolvan som likt Joel H hade kontakter åt alla håll inom polis, militär, Säpo, CIA, VACL, Stay Behind och så vidare. Ingen visste gärna vilka som jobbade, men det spelar ingen roll. Info eller som frimurare bara delgivit sin ordnadesgrad. Några i varje grupp hade helt säkert, precis som Ivan von Birchan, blivit tillfrågade eller förvarnade om vad som skulle hända och om de eventuellt hade kontakter som var villiga att delta på något sätt. Ingen skulle bli tvingad, men absolut skyldig att hålla tyst. När polisman L förstod att det var andra grupper som skulle verkställa planen kan han ha försökt få sin kompis Lars L införstådd med vad han visste men inte kunde säga. Kåseriet i Kulturnytt var då en godtagen förberedelse men vi vet ju nu att det inte var polis som skrev det. Efter polisförhöret på vägen till Köpenhamn däremot måste polisman L ha förstått att hans agerande istället skulle komma att bli ännu farligare för hans Olvan. Och med självmordet fick han räddat sin heder kvittat sin skuld enligt de regler som gäller inom brödraskapen. En väldigt vanlig fråga jag fått är om det finns bilder på polisman L under ett långt tag, det vill säga två år, hade jag bara en enda bild på honom men nu har jag. Och det skulle då på något sätt ha varit märkligt men ja, nej det verkar inte så märkligt. Och det sista av de vilda ryktena vi tänkte ta upp var att att eh, polisman L då hade tillfrågats om han ville skjuta men tackat nej. Och att det var därför han såg till att synas i Norrtälje då så han skulle ha ett och nu har vi kommit fram till gärningsbeskrivningen. Som jag redan sa redan i tidigare avsnitt så vill va men polisman L har ett alibi. Och det här alibit verkar väldigt välkontrollerat. Så det är svårt att se att han skulle vara gärningsmannen. Och även om de här ryktena var väldigt vilda så kanske det är där någonstans man ska försöka hitta gärningen om man ska ta in polisman L i mordscenariot. Så han vet någonting och han håller sig borta. Eventuellt skulle han kunna vara Dekorima-mannen eller Dekorima-mannens medhjälpare. Men om polisman L är del av en konspiration, varför ska man vilja ha honom med i konspirationen? Han dricker uppenbarligen alldeles för mycket alkohol och han verkar ha då problem av allehanda slag som han har blivit sjukskriven för. Är det här mannen man vill ha med i en konspiration? Men om vi förutsätter att det är det, hur passar han in? Och den enda rimliga förklaringen jag kan hitta då är att han var tillfrågad men att han ja, inte var med. Och eventuellt då så gjorde han den här resan för att väcka uppmärksamhet. Men det låter ju otroligt farligt också om man visste någonting. Så jag fattar inte. Efter allt det här så är jag fortfarande förvirrad av den här jättekonstiga bilfärden. Och jag är nästan ännu mer förvirrad av Lars Els agent. Så jag hoppas att Tobias kan få tag i honom och han är vid sina sinnens fulla bruk trots sin respektabla ålder och att vi får prata med honom. Så där lämnar vi polisman L och Lars L. Och jag tänkte berätta lite mer om de avsnitt jag har med i Polisspåret och jag vill hemskt gärna ha er feedback och förslag på fler avsnitt i Polisspåret för jag vill egentligen göra är detaljerade avsnitt om allting. Men det här var den första polismannen, sen har så här mycket material på. Nästa avsnitt i polisspåret kommer alltså avse kommissariebil 1520 med fokus på kommissarie Christian Dalsgård. Och då ska vi fundera ganska mycket på hur fort det går att ta sig från Kungsträdgården till David Bagers gata. Jag har även planerat att göra avsnitt om rättegången mot proletären. Jag har tänkt att ta upp piket 12.30 där Chris Persson är befäl. Jag vet inte hur mycket material vi kan få ihop om det. Jag tänkte också beröra polisen i krig, hemvärnet och polisen och den här föreslagna lagen om vad polisen skulle göra i krig. För den har ju ofta ett möjligt motiv för att poliser skulle vilja mörda Olof Palme. Polisman L är den sista bokstavspolisen särskilt mycket. Jag kommer givetvis beröra de sista också och det kommer ofta upp när det gäller Sydafrikaresorna. Poliser som har åkt till Sydafrika, det ska vi prata om. Vi ska prata om Norrköttet som ju är en intressant om mötet. Vi kommer att prata om SBC, hände där, hur larmet gick ut, skedde det några fördröjningar och det in på tidsanalysen har jag dragit mig för ganska länge, men vi kommer att prata om tidsanpassning. Vi pratar om, om vi tittar på om det finns en fördröjning i larmet eller inte. Jag kommer att göra Gösta, Söder. Gösta Söderström är befäl på när Olof Palme mördas och jag har Palmemordet, Lisbeth Detta, hovrätten och förhöret från 1993. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, inte det sant. Ja, det är mord på Svea. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en Smith Wesson, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit Polisen söker en man i 35 till 40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podcasten Palmemordet. Jag heter Dan. Idag fortsätter vi förhöret med Lisbeth Palme från HV. Jag gestaltar alla, inklusive försvarsadvokaten och åklagaren, hovrättspresident Birgitta Blom samt löja Cecilia Humble från podden Logist. Nu fortsätter förhöret. Birgitta Blom säger Du sa att du kände smärta av skottet som drabbade dig. Hur intensiv var smärtan? Den gick längs efter hela ryggraden och var som en brännande... Birgitta säger, det brände Ja, men jag hade inte i det läget någon uppfattning om hur djupt skottet var. Jag såg samtidigt hur skadad min man var. Birgitta Blom, så ser du den här mannen som står vid Dekorima. Du bestämmer dig för att försöka få hjälp. Har du sagt. Och så ser du först på mannen vid avfasningen vid Dekorima. Du får uppfattningen att därifrån finns ingen hjälp att hämta. Något speciellt? Kan du säga vad du grundade den uppfattningen på? Han stod ju stilla och stirrade. Intuitivt kändes det inte eh, som om det fanns någon hjälp att hämta där. Mm. Jag kände mig intuitivt hotad. Men det sker allt inom en mycket kort tid. Jag bestämde mig aktivt för att jag skulle söka hjälp. Birgitta. I det här läget, hur många andra finns i er omedelbara närhet? Det finns ingen närmare än den här personen. Sen är det tydligen längre bort till den andra personen som jag får syn på. Birgitta Blom. Är det han som sedan är närmast? Det kan jag inte riktigt avgöra vara någon på gatan som avståndsmässigt kan finnas närmare, men det hinner jag inte uppfatta. Sen kommer folk strömmande. När jag vänder mig tillbaka och jag är samtidigt koncentrerad kring Olof och tittar tillbaka, då ser jag personen springer iväg. Sen kommer människor. Birgitta Blom, har du något minne av att du skrikit på hjälp? Ja, det har jag gjort. Det gjorde du? Men inte de allra första sekunderna, inte de första 10, kanske 15, utan då tittade jag. Birgitta Blom, det finns tre observationstillfällen. Först när du ser mannen vid Dekorima. Andra gången befinner han sig på Tunnelgatans södra sida. Han har passerat över Tunnelgatan. Hur står han då? Jag ser honom egentligen inte stå. Birgitta Blom, du ser honom inte stå. Vet inte, jag minns de springande studsande stegen med de uppdragna axlarna och den speciella tyngdpunkten. Det är en sorts speciell springstil som jag uppmärksammar. Birgitta Blom. Hur mycket ser du av hans ansikte i det här skedet? Det tänker jag inte på, det är snett bakifrån. Jag ser inte just någonting av ansiktet då, men jag uppfattar samma person. Birgitta Blom. Har du sett samma video som vi har sett i rätten där den tilltalade rör sig? Nej. Birgitta Blom. Och inte på TV. Inte bakifrån. Birgitta Blom säger. Det finns en video man har tagit som polisen har tagit under spaningsarbetet, där han rör sig. Du har inte sett den heller? Har den gått på TV? Birgitta Blom. Den visas ibland på TV-nyheterna i kortare avsnitt. Nej, jag har inte sett den. Sen tänkte jag fråga dig om din syn, hur du ser. Ser du på nära eller långt håll? Jag har åldersförändringar på det sättet att jag behöver glasögon när jag läser. Därför har jag halva glasögon. Jag ser väldigt bra på litet håll. Birgitta Blom. En annan fråga. Din utbildning har vi fått veta. Har du varit yrkesverksam ända sedan du fick din utbildning? Jag började på Ungna 51. Birgitta Blom, har du arbetat som psykolog? Då var jag inte färdig psykolog, men mer eller mindre har jag arbetat sedan dess. Birgitta Blom, kan du beskriva dina arbetsuppgifter lite grann? Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är samma som de har varit. Det jag allra mest har gjort är att observera barn och barn i grupp och barn i vuxna. Birgitta Blom. Och dra slutsatser på grundval av dina observationer. Ja, det bygger mycket på observation. Jag har gått särskild utbildning utöver min utbildning på Erika-stiftelsen som handlar om observationsteknik för att bli diagnostiker och det bygger på observationsteknik. Birgitta Blom. Du har en viss kritisk inställning till det sätt på vilket de första aktionerna gjordes. Ja, Birgitta Blom. Vad var kritiken framförallt riktad mot? Den rörighet och brist på koncentration som fanns runt om som ska konfronteras. Det krävs ju en väldig koncentration för den personen och som i mitt fall har varit hårt ansträngd i en sån utsatt situation som jag har varit. Det måste naturligtvis gälla motbrottare likartade konfrontationer. Därför jag är kritisk till den utformningen. Birgitta Blom. Får jag återkomma till en fråga som har kanske den här gången också? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Om vi återvänder till iakttagelser. De tre du har gjort av den här mannen, hur lång tid tror du det har gått mellan de två första iakttagelserna? Det är så, det vet jag. Det är säkert under, under 30 sekunder, men kanske mer än 15. Jag kan inte säga exakt. Mycket liten tidsrymd eftersom jag vänder mig om. Jag kan inte riktigt säga mer. Birgitta Blom. Och mellan observation 2 och nummer 3, den där det står en man borta vid baracken. Att jag noterade det var för att det på något sätt var så anmärkningsvärt. Hur kan det ha gått det att du springer iväg? Jag har sagt en till tre men tiden känns väldigt lång i en sån här situation. Birgitta Blom. Inte kortare än en minut, det vet jag faktiskt inte, det tror jag knappast. Birgitta Blom. Den här kom från läga rum i december och uttryckt önskan om att bara några namngivna personer var närvarande. Eller hade du uttryckt det så att vissa namngivna personer på Kairos inte skulle få vara närvarande? Jag hade ingen kunskap hos vid det tillfället. Jag ville ha kretsen så liten som det var möjligt, som det var lagligen möjligt. Birgitta Blom. Formulerade du ditt önskemål så? Så liten som möjligt, för det är viktigt att det var så lite störande moment som möjligt för att det är välgöra. Birgitta Blom, var det samma förhållande som vid andra den 26 januari? Ja, Birgitta Blom. Talade ni om hur liten grupp det skulle vara? Jag frågade vad som var minsta möjliga. Birgitta Blom. Och vad fick du för svar? Ja, jag tror att de sa att det hade varit bättre om försvarsadvokaten hade varit med. Men jag var oerhört inställd på att inte ha med det. Det var en väldigt stökig försvarsadvokat som var med vid första konfrontationen som pratade i ett kör. Birgitta Blom. Med den första du menar du? 90. Mm. Jag visste att jag måste vara oerhört försiktig med att bli störd under en så viktig uppgift. Birgitta Blom. De här uppgifterna som du har lämnat angående konfrontationerna den 14 och 26 januari innebär de att du har sett hela videon bara en gång. Jag vet mycket jag såg första gången. Jag såg förstås hela gången, men jag såg vid den ytterligare visningen, om jag fick se halva videon då eller om jag begärde att få se vissa kommer jag inte ihåg. Några var totalt ointressanta ur min synpunkt. Jag vet att när jag kom till nummer åtta såg jag ju att det var densamma som jag hade sett vid Tunnelgatan och då finns utrymme för tvekan hos dig. Försvarsadvokaten frågade naturligtvis om det var flera som var det. Jag sa att det naturligtvis fanns nog. Jag tror jag frågade då också om det var fler som skulle visas. Jag avvisade säkert att se alla, men det är möjligt att jag nog... Men jag tror inte att det var hela seansen. Jag bad att få se bilden fryst också. Om det var första eller fryst av nummer åtta. Birgitta Blom. Du har beskrivit att du kände igen nummer 8 som den man som annat på platsen utanför Dekorima. Fanns det inget utrymme för tvekan hos dig att det var samma man och finns det inte det idag heller? Nej, jag kan säga att den konfrontation som skedde i tingsrätten, alltså den tidigare rättegången, var också mycket stark. Jag ringde upp sedermera en av åklagarna för att delge det, för att ditt upprörande upplevelse att återigen se de här bilderna som föll samman i minnet. Birgitta När du nekade bandinspelning redan från första början den första mars Berodde det på att du befarade att materialet skulle utnyttjas? Mm. Birgitta Blom. Det var dagen efter den här händelsen, alltså i ett mycket tidigt skede av utredningsarbetet. Mm. Birgitta Blom. Din inställning i frågan grundar sig säkert på tidigare upplevelser som du har haft eller var resultatet av att du hade gått igenom i tankarna hur den här utredningen bäst borde bedrivas. Jag vet inte exakt vilka komponenter. Det var ett intellektuellt övervägande där jag förutsåg vad som kunde hända. Birgitta Blom. Men när du förutsätter detta, beror det då på erfarenheter som du haft tidigare? Jag vet ju hur massmedia arbetar. Birgitta Blom, du vet det ja. Den här fantombilden, hur reagerade du när du fick se den? Jag upplevde inte att det var en riktigt bra bild ur min synpunkt utan som jag nämnde tidigare upplevde jag att fantombilden hade ett smalare, tunnare utseende än det som jag hade beskrivit eller sett. Det blev en hjälp kanske till att jag kunde beskriva bilden bättre men jag tyckte inte att den var riktigt bra. Birgitta Blom, Tyckte du att det fanns li, vissa likheter? Det kanske fanns vissa likheter, men eftersom jag hade en ganska tydlig bild av tydlig bild vad jag förstod av någonting som inte överensstämde kunde jag bättre börja beskriva bilden. Birgitta Blom. Till slut skulle jag vilja höra hur du har förberett dig inför dagens förhör. Har du läst igenom utskrifterna av förhöret i tingsrätten? Ja, det har jag gjort. Birgitta Blom på något annat sätt då. Jag bär historien inom mig. Birgitta Blom. Du har tänkt över den menar du? Jag har haft många år att tänka över den. Birgitta Blom. Några frågor från referenten. Här kommer alltså Per Anders Brokvist in och han säger När ni promenerade på Sveavägen, blev ni då passerade av någon person? Jag vet inte riktigt. Det är något par som jag, som jag haft någon sorts association till. Men jag kan inte med bestämdhet säga det. I vilket skede skulle det vara? Är det på västra eller östra sidan? Birgitta Blom, är det på kyrksidan eller på den andra sidan? Vad som händer på kyrksidan är mer oklart därför att det var mer folk i rörelse där. Jag kan inte säga. Det var ju nära biografen. Men på något sätt har jag en känsla av att det kanske var något par som passerade på andra sidan. Jag kan inte tydligt ange det. Minns du om ni mötte någon på andra sidan? Jag vet inte om det var möte eller om man gick ifrån. I så fall har jag fått för mig att det var ett par, alltså en man och en kvinna. Jag kan inte säga med bestämdhet. Sen återkommer jag också till de tre observationerna om mannen. Jag vill fråga om det mellan den första och den andra observationen hade kommit fram någon annan människa till platsen? Det kan jag inte säga riktigt, men när jag ser personen vid första observationen är det inte det. Då är ingen nära runt oss på den sidan bakifrån varifrån jag hörde skottet, utan den person som kom längre bort ifrån. Nu vet vi att skottet var så nära, men han fortsatte att gå och närma sig oss även sen skottet fallit och sen vet jag inte vart han tagit vägen. Om man ser på momentet mellan observation 2 och 3? Då hade det samlats folk tror jag. Kan du säga hur många? Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte säga det med bestämdhet, men det är genom de här överensstämmelserna. Fick observationen en viss klarhet eftersom jag bedömde att det var samma person. Det hängde samman som en sorts helhet. Jag kommer också till konfrontationen den 14 december och frågar om du den dagen hade läst kvällstidningarna, alltså Expressen eller Aftonbladet? Jag köper ju inte kvällstidningar. Hade du läst? Det är möjligt att jag kan ha passerat någon löpsedel, det kan jag inte utesluta. Den videokonfrontationen ägde rum under omständigheter som var tillfredsställande för att du skulle kunna fullgöra uppgiften. Ja, jag tyckte det. Men jag fick be åklagaren att sitta bakom mig för att jag skulle kunna koncentrera mig ordentligt. Jag förklarade varför jag ville det. Jag tror att det är svårt kanske för den som yrkesmässigt möter många olika brott och problem att förstå hur viktigt det är. I vilket skede frågade du om grunderna för frihetsberövandet? Var det före, under eller efter visningen? Inte under visningen i varje fall. Det kan alltså ha varit före? I och med att man har ett gripande visste jag... Men det är klart att när jag igenkände vederbörande ville jag veta. Och det vill ju de inte uttala sig om mer än att det var ett gripande på de grunder som ni använder. De ville ju inte diskutera om jag hade rätt. Det låter som om diskussionen ägde rum efter visningen. De ville inte det i det skedet diskutera det heller. Minns du om det var någon diskussion före visningen? För att göra en videokonfrontation måste det ha varit ett gripande, det är helt riktigt, eller hur? Man sätter ju inte ihop en videokonfrontation utan att man har en misstänkt på goda grunder. Jag undrar om du ställde frågan till åklagarna före? Det visste jag före, att det måste vara på det sättet. Det är ju själva ABC. Birgitta Blom, betyder det att du menar att frågan måste ha kommit efteråt? Just det, mina frågor kom efteråt. Men jag visste att i och med att man har ett gripande, eller gör ett gripande, det visste jag ju jag igenkände vederbörande och blev klart oroad och började ställa frågor. Birgitta Blom, någon fler som har frågor? Och det har Olof Bremberg. Han frågar i samband med konfrontationen sa du alldeles efteråt att det syns vem som var alkoholist. Kan du beskriva vad du såg? Dessvärre är jag observant. Jag såg att vederbörande hade alkoholproblem. Det är möjligt att andra i gruppen hade det också, det vet jag inte. Men vad var det som du lade märke till i just det sammanhanget? Ansiktsfärgen och allt. Hade du redan innan fått reda på om det var en person med alkoholproblem? Jag vet inte. Någon har någon gång nämnt att någon hade alkoholproblem. Jag vet inte om det var i samband med de tre som de hade intresse för tidigare under utredningen under hösten. Då jag frågade om det fanns några framgångar i spaningsarbetet. Mm, det kan inte ha varit så att du medvetet letade efter en person som Nej, det var nog tvärtom. Nej, jag igenkände personen. Det var väldigt obehagligt. Det var mycket svårt. Jag värde mig. Birgitta Blom. Advokat Liljeros har ytterligare frågor. Och här kommer Arne Liljeros. Jag återkommer till frågan om hur mycket fru Palme, som ni fick se av videotejpen vid sista tillfället den 26 januari. Det var bara nummer åtta. Jag ansåg att ingen av de andra var intressant när jag hade tänkt igenom det hela. Bara nummer åtta och dessutom nummer åtta på fryst bild. Mm. Det står antecknat så nämligen. Mm. För all säkerhet vill jag fråga. Ni sa även vid det här förhöret vill ni ha så ostörda förhållanden som möjligt. Då har ni uppenbarligen sagt att jag inte skulle vara närvarande. Det står antecknat så. Förhöret börjar på sid 36. Jag citerar. På särskilda frågor från förhörsledaren uppgav Lisbeth Palme att hon inte ville att förhöret skulle tas upp på band och inte heller att advokat Arne Liljeros skulle vara närvarande vid förhöret. Det måste vara så. Det måste vara en konkret uppgift från er, inte sant? Ja. Det är så. Min fråga till åklagarna var att jag ville ha kretsen så liten som det bara var möjligt. Då blev det så. Då var det lagligen möjligt att utesluta herr Liljeros. Slutligen, det är tillfället för skottet. Ni måste ha blivit chockad fru Palme, intressant. Er man segnar ner, ni får själv en skada, det gör ont. Birgitta Blom, hade advokaten en fråga? Ja, blev ni inte chockad? Jag blev mycket observant och bestämde mig för att söka hjälp. Jo, men samtidigt. Det är en chockeffekt. Jag tror att det är en sån förhöjd kapacitet man får vid ett sådant tillfälle. Det hördes en del vittnen som beskriver er som flaxig och virrig. Tycker ni att de uppgifterna stämmer? Jag vill påtala för herr Liljeros att det var jag som på sjukhuset senare såg till att de blev sammankallade. Statsministern, finansministern, statssekreteraren och pressekreteraren. Jo, men på själva brottsplatsen omedelbart efter skottet har jag fått uppgifter om att ni var flaxig och virrig. Kan det stämma? Vem sa det? Vissa vittnen i tingsrätten sa det. Ja, det står för dem. Men er egen uppfattning, det är naturligtvis inte lätt att beskriva sig själv, men att ni blev upprörd måste väl vara alldeles klart? Ja, visst, men mycket observant herr Liros. Ja, ni har sagt det. Vi säger samma saker hela tiden. Birgitta Blom, har åklagarna en fråga? Då är förhöret slut. Men Anders Lin har en fråga och säger En fråga har jag. Jag går tillbaka till den 14 december igen. Vilket skede är det när du får se konfrontationsvideon? Det börjar med att kameran panorerar över 12 män som står ställda längs en vägg. I vilket skede känner du igen nummer 8? Är det första gången du ser honom eller är det senare under visningen? Jag kan inte riktigt säga det. Jag tror att det är ganska omedelbart faktiskt. Ja, tack. Birgitta Blom säger, då är förhöret avslutat. Då tar vi fem minuters paus. Vi kommer alltså att ropa på målet 20 minuter över 12. Men pausen varar från 12.12 12 till 12.20, alltså hela 8 minuter. Och 12.23 kommer Christer Pettersson till rättssalen och verksamheten fortsätter. Birgitta Blom, varsågod och sitt. Du har hört hela förhöret där uppe nu. Christer Pettersson säger, ja det har jag gjort. Birgitta Blom, då Återupptas förhöret och åklagaren ställer frågor. Varsågod. Anders Helin. Den man som var nummer åtta på konfrontationsvideon har nu kommit in i salen och satt sig. Han sitter som nummer två från vänster räknar vid bordet framför oss. Är han den person du såg vid Tunnelgatan här kvällen? Ja. Du är helt säker? Ja. Birgitta Blom säger. Har advokat Liljeros någon fråga? Liljeros jag måste ställa samma fråga som i tingsrätten. Christer Pettersson förnekar ju bestämt. Nu är rätta tillfället, fru Palme, att säga om det finns någon tveksamhet. Om det finns någon, då måste ni medge det. Det finns ingen tveksamhet. Idag är det mer än tre år sedan, betydligt mer än tre år sedan det här hände. Ni har sett videotejpen av de tolv männen. Det är naturligtvis inget märkvärdigt i och för sig att ni pekar ut honom, men ändå ställer jag samma fråga. Finns någon tveksamhet? Måste ni säga det? Nej, det finns ingen tveksamhet, dessvärre. Är det så att ni har intalat er att det här mordet på något sätt måste lösas? Det hör inte samman med det. Nej, men jag bara ställer frågan. Jag svarar att det inte hör samman med det. Birgitta Blom, några frågor? Då är förhöret avslutat. Christer Pettersson, jag skulle vilja säga... Birgitta Blom, du får ställa frågor men inte göra några deklarationer. Jag ska inleda med en liten deklaration till fru Palme. Att den dagen då sanningen uppenbaras så ska det bli en lättnadens dag. Det kommer inte att bli en glädjens dag, för Olof Palme är död. Men det kommer att bli en lättnadens dag. Birgitta Blom, hade du någon fråga? Ja, jag kan ju fatta mig kort. Jag vill bara säga det. Jag vill bara fråga. Varför skulle jag mörda din man, de svagas och förtrycktas vän? Varför tror du? Birgitta Blom. Ja, det blir inget svar på den frågan. Nej, då har jag bara en bön. För, för att fälla jag för det här som du lägger mig till last kan jag räkna med bortåt tio år med min kännedom om hur det går till och kommer gå i det här fallet innan jag kan påräkna en första permission. Det är i storleksordningen bortåt 90 000 timmar så skulle jag bara vilja be dig här och nu under 10 sekunders tid se Birgitta Blom i ögonen och säga att det var jag som mördade din man. Och under den tiden ser Lisbeth Palme Birgitta Blom i ögonen och nickar. Birgitta Blom, du nickar Lisbeth. Och Lisbeth nickar vidare. Birgitta Blom, du har ingen ytterligare fråga? Nej. Birgitta Blom, då är förhöret avslutat. Har du Lisbeth Palme några anspråk på ersättning för att du har kommit hit idag? Lisbeth skakar på huvudet. Icke. Då är förhandlingen slut för förmiddagen. Vi återupptar den klockan 14 i eftermiddag. Och där slutar hovrättsförhöret med Lisbeth. Ja, Cecilia, hur kändes det där? Ja, jag får ju en tydlig uppfattning om att hon är både eh, irriterad och utschasad och lite Ehm, ja, men eh, påverkad av att hon får samma frågor hela tiden. Ja, det är märkligt att det här föret tillför så lite. Mm. Men jag noterar att hon inte ser vittnet Anders B och hon ser inte vittnet Nicola F som har mött paret Palme på vägen då på, på precis innan färgbutiken. Här. Nej. Men hon, hon säger hon ser inte en enda människa där. Och jag funderar ju kring, och det här är ju högst, jag menar på alla sätt lekmannamässigt, men eh, när vi själva är ute, utsatta för någonting väldigt jobbigt så har man ju en tendens att bli tunnelseende nästan. Det är i alla fall min uppfattning. Ja. Och eh, när hon beskriver sina minnesbilder så är det det jag ser framför mig, att hon ser begränsade saker. Det är ögonblicksflashar, hon vänder sig om, hon ser det. Och, hon tittar ner, hon ser någonting annat och sen vänder hon sig tillbaka. Då har någon förflyttat sig. Det är svårt att bedöma avstånd och det är svårt att eh, få en fullständig bild av vad det är som händer för att det är en enormt chock, chockartad upplevelse måste det vara att få en, sin man beskjuten. Ja. Eh, samtidigt kan jag inte låta bli att förvånas. Det känns ju som att hon, hon talar om att vara samarbetsvillig men det är inte riktigt det intrycket man får när man hör henne svara på frågorna. Nej, inte ens när hon pratar med åklagaren. Nej. Eh, man kan också notera förstås att hon definitivt inte ser Skandiamannen någonstans. Nej. Heller. Eh, det blev inga fler rättsprocesser förstås eftersom Christer Pettersson blev frikänd och eh, den senare resningen till Högsta domstolen misslyckades. Men vi kommer återkomma till den resningen i ett senare mm. avsnitt. Vi har kanske en liten, liten sak till. <laughs> ett litet förhör med Lisbeth, för hon har blivit förhörd efter det här. Mm. Eh, men det ska vi ta upp senare. Mm. Eh, när i tiden efter var det? Det var ju en bit senare, var det inte det? Ja, vi vet ju inte riktigt alla gånger Lisbeth har blivit förhörd. Det finns indikationer på att det finns ett antal förhör med Lisbeth som eh, inte har publicerats. Ja, och som jag uppfattar det, du vet ju självklart mer om det här, en del saker kallas inte som förhör utan det kallas för samtal och så vidare. Det, det är bara Lisbeth som kallar det för samtal. <laughs> Hon uppfattar att det sker i förbipasserande men det kanske inte andra parter gör direkt. Ja, det finns eh speciellt ett förhör från mordnatten som den här Kristiansson förmodligen mm. har gjort. Som vi vet har legat hos Säpo men aldrig har publicerats. Mm. Däremot har Kristiansson skrivit ihop en sammanställning då som jag pratade om i Lisbeth del 1. Just det. Flera veckor åt. Mm. Av vad han pratade med Lisbeth om där. Och det mystiska är ju då att det var flera personer på Sabbatsberg som pratade med Lisbeth och gick om varandra och inte ens såg varandra. Det är många med tunnelseende. ja, tydligen. Det var en händelserik kväll. Ja, det var det ju. Tack så mycket för att du ville reprisa din roll som Lisbeth. Ja, tack själv för att jag fick vara med i din fina podd. Jättekul att du ville vara det. Jag kanske återkommer om det ska förhöras Lisbeth igen. Ja, vi ska nog gräva fram fler saker. Tack så mycket. Tack själv. Och där slutar hovrättsförhör Lisbeth, men jag har ett till förhör med Lisbeth som vi inte har tagit upp i podden tidigare. Och jag har anledning att tro att det finns fler förhör med Lisbeth som inte har publicerats. Kanske till och med förhör som har gjorts efter det att Kron tillträdde som åklagare. Alltså 2017 och 2018. Men det här förhöret vi ska prata om nu kommer från den 3 november 1993 och det har gjorts av Gunnar Wall på hans blogg följ gärna Gunnar Walls blogg. Den är otroligt intressant och han är jätteduktig på att svara på kommentarer. Den finns på gunnarvall.wordpress.com. Och så här säger Gunnar. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av Palmeutredningen är att den person som borde haft mest att tillföra utredningen är mycket kortfattad hörd. I alla fall om vi talar om sådana förhör som är officiellt tillgängliga. Vi talar alltså om Lisbeth Palme. I samband med åtal om Christer Pettersson presenterades omfattande förundersökningsprotokoll där ett antal korta förhör med Lisbeth Palme, det så kallade huvudprotokollet. Ett ytterligare polisförhör med Lisbeth har senare offentliggjorts, nämligen i samband med åklagarens resningsansökan mot Christer Pettersson. Delar av det tilläggsprotokoll H som bifogades resningsansökan hävdades även identiteten på ett antal hörda personer omgavs av sekretess. Men om någon annan kom det förhör med Lisbeth Palme som hölls den 3 november 1993 med i det material som släpptes. Gunnar Wall fortsätter, kanske för att det inte innehöll några uppenbara sensationer. Det betyder dock inte att det ska avfärdas som ointressant. Med tanke på hur lite som redovisats av Lisbeth Palmes iakttagelser och påståenden är allt som finns att studera av uppenbart intresse. En av de debattörer som ofta återkommer på min blogg, Jörgen G, efterlyste nyligen detta förhör. Han har inte hittat det någonstans på nätet. Nu lägger jag upp det som en service åt er som följer bloggen, men också med förhoppning att det kan leda till värdefulla iakttagelser från er sida. Förhöret hölls av kriminalkommissarie Paul Johansson, biträdande förhörsledare var Lars Hamrén. I utredningen har förhöret beteckningen T116L. Och det finns dessutom ett antal kommentarer till det här inlägget som ni kan läsa på Gunnar Walls blogg. Men nu tänkte jag redogöra förhöret då, som inte är ett dialogförhör utan ett sammanfattande förhör och därför fick Cecilia inte vara med på det här. Rikspolisstyrelsen RKP A2 Protokoll fört vid förhör med Anna Lisbeth Kristina Palme. Förhöret hållet i bostaden onsdagen den 3 november 1993 med början klockan 16.15. Förhörsledare kommissarie Paul Johansson, förhörsledare kriminalinspektör Lars Hamrén. Närvarande under förhöret var också Limes son Joakim Palme. Palme underrättades om att avsikten med förhöret var att ställa kompletterande frågor i anledning av mordet på maken Olof Palme. Rubrik eventuella vardagsvanor eller rutiner inom familjen. Lisbeth Palme uppgav att var, någon, var det någon man saknade i familjen så var det rutiner. Olof Palme var en mycket upptagen person och det var sällan det fanns tid att gå ut ensam. Det hände att man gick ut och åt på restaurang, vilket man gjorde onsdagen före mordet, då man besökte en restaurang på Kornhamns torg. Men det var sällan. Olof Palme åt ofta ute genom sitt arbete, så det fanns ingen attraktion i att gå ut de gångerna. Lisbeth Palme kunde varit inte erinra sig några andra konkreta restaurangbesök. Men det hade hänt att de besökt bakfickan vid Operakällaren. Någon stamrestaurang hade de inte. Lisbeth Palme har lämnat en lista till polisen med bland annat uppgifter om restaurangbesök. Biobesöken var mycket sparsamma. Någon gång per år. Det gick i perioder. Teaterbesöken skedde kanske något oftare. Sammanfattningsvis var det väldigt sällan man gick ut och det var en ojämn frekvens som saknade mönster. På förfrågan om fredagarna kunde vara en sån, sådan dag man företrädesvis valde de få gånger man gick ut uppgav Lisbet Palme att så ej var fallet. Lisbet Palme tillfrågades om ett biobesök då de skulle ha sett filmen Amadeus. Lisbet Palme bekräftade uppgiften men detta besök hade varit långt innan. De skulle egentligen gått på teater men missat denna då den börjat tidigare än de trodde. Istället blev det bio. Dans kommentar, den uppgiften har jag inte hört att de enbart på teatern kvällen. Förhöret fortsätter. Tillfrågad om ett teaterbesök som skulle ha skett på Dramaten den 26 december 1985 där en man skulle ha uppträtt olämpligt mot Olof Palme uppger Lisbeth Palme att det låter osannolikt. De har några vänner de brukar besöka för att fira födelsedag just den dagen. Något minne av att de skulle ha varit teater har hon inte. Inte heller minns Lisbeth Palme något tandläkarbesök som hon gjort den 12 februari 1986. Däremot erinrar hon sig ett besök hos tandhygienisten vid den tiden. Den typen av besök brukar av samordningsskäl regelmässigt registreras av A.M. Wilson på statsrådsberedningen. All post som var adresserad gick till Rosenbad. Även post där Västerlånggatan 31 stod som adress. Det fanns en överenskommelse med posten. Lisbeth Palmes en post kom till Västra. På förfrågan hur ofta Olof Palme gick ensam till och från arbetet uppgav Lisbeth Palme att hon inte kunde svara på det eftersom hon inte följde honom. Hon vet inte heller hur pass ofta Olof Palme besökte partihögkvarteret på utan hänvisar frågan dit. Olof Palme förde inte dagbok. Rubrik innan biobesöket den 28 februari. Lisbeth Palme tillfrågas om hon under dagen den 28 februari diskuterat eventuellt biobesök med Margareder på arbetet så uppgav Lisbeth Palme att hon hade en vag minnesbild av detta. I så fall var det i kafferummet dit obehöriga inte har tillträde. Om Margareta Nuder sagt något om det så är det säkert riktigt. På förfrågan om de kunde ha talat om filmen Bröderna Mozart uppgav Lisbeth Palme att hon vill minnas att det var filmen Mitt liv som hund som var aktuell. Hon kan dock inte utesluta att man hade talat om bröderna Mozart som ett bland andra alternativ till filmer att se. Men något minne av detta har hon dock inte. På förfrågan om någon kunnat avlyssna det telefonsamtal som Lisbeth Palme hade med Mårtens dåvarande fästmö Ingrid uppgav Lisbeth Palme att det samtalet i så fall ringdes från hennes tjänsterum och ingen annan hade kunnat hört något. Hade tidigare under åren besökt en grand. Lisbeth Palme kan inte påminna sig när eller om det är flera gånger. Ny rubrik. Eventuella iakttagelser den 28 februari. I vanliga fall, när man lämnar lägenheten på Västerlånggatan, brukar man släcka ner i lägenheten. Om de gjorde så, även den 28 februari, kan Lisbeth Palme inte komma ihåg. Efter att ha lämnat lägenheten Västerlånggatan, Yxmedsgränd och se Stora Nygatan till Kåkbrinken, Unkbrogatan, stationen. Eventuellt kan de också ha gått Yxmedsgränd, ända ner till Lilla Nygatan och denna fram till Kåkbrinken. Lisbeth Palme kan på förfrågan inte erinra sig några personer de mött på vägen. I så fall bara något diffust minne av några ungdomar. Hon kan heller inte påminna sig några personer i tunneln till tunnelbanestationen. På förfrågan om Olof Palme talade med Spärr sa Lisbeth Palme inget minne av detta. Men Olof Palme var tvungen att lösa biljett, så det är rimligt att någonting sades mellan spärrvakten och Olof Palme. Lisbeth Palme gjorde inga särskilda iakttagelser av personer på perrongen. Hon tror inte att det var speciellt mycket folk där. Inte heller kunde hon påminna sig något speciellt under promenaden till biografen. Tillfrågad om Olof Palme blev tillfrågad vid ingången till biografen. Fann att hon inte, men hon kan ha missat det bredvid varandra just då. På biografen sammanträffade de med Mårten och fästmön. De träffade också paren Lidgard och Rosengren. Efter bion samlades Olof, Lisbeth, Mårten och Ingrid vid bokhandeln bredvid Grand. Olof och Lisbeth Palme stod med ryggen snett mot bokhandeln medan Mårten och Ingrid stod framför dem, vända mot dem. Medan de samtalade med varandra såg Lisbeth Palme en man snett bakom henne. På förfrågan hur långt avståndet var uppgav Lisbeth Palme att det var nära på förfrågan om det var på armlängds avstånd så uppgav Lisbeth Palme att det var ungefär det avståndet. I och med att mannen upptäcktes avstannade deras samtal. På förfrågan om mannen kunnat höra vad de talat om så tror Lisbeth Palme det. Men citat, å andra sidan var det inte mycket som sagt. Lisbeth Palme kan inte lämna något signalement på mannen. Lisbeth Palme kan inte komma ihåg några människor eller speciella iakttagelser under promenaden fram till mordplatsen. Det finns bara en mycket vag minnesbild att de mött något par efter de passerat över Sveavägen. Men minnesbilden är så vag att det också kunnat varit innan de gick över Sveavägen. De passerade över Sveavägen vid Adolf Fredriksgata. Troligen sidan av Adolf Fredriks kyrkogata snett så att de kom över på övergångsstället vid sydöstra hörnet av korsningen. När de passerat Sveavägen och Lisbeth Palme ville att de skulle titta i skyltfönstret till butiken Sari så uppfattade hon att Olof Palme dröjde något. Efteråt har Lisbeth Palme spekulerat i om Olof hade märkt att de var förföljda. Ny rubrik angående signalementet. Beträffande händelsen och signalement från mordplatsen hänvisar Lisbeth Palme till tidigare förhör. Lisbeth Palme tillfrågades om hon nämnt något om att den man hon tidigare beskrivit också skulle ha haft ett utseende som efter missbruk. En uppgift som inte finns med i tidigare polisprotokoll. Lisbeth Palme uppgav att när hon skulle beskriva mannen och uppskatta dennes ålder sagt att hon citat möjligen uppskattat åldern för högt för om man har missbrukat kan man se äldre ut. Slutcitat. På förfrågan hur Lisbeth Palme menade svarade hon att det var citat ”känsla” Lisbeth Palme hade tyckt hade ett skrämmande utseende. Han hade dröjt sig kvar som en citat ”fördröjd reaktion”. Han hade sedan rört sig med studsande steg. Han avvek i rörelsemönstret. På förfrågan om Lisbeth Palme nämnt något om att hon haft en känsla av att mannen inte var ensam uppgav Lisbeth Palme att den känslan inte hänförde sig till händelser eller iakttagelser på utan på spekulationer kring om de män som Lisbeth Palme iakttar bostaden kunde vara inblandade. Ny rubrik Fantombilden. När Fantombilden publicerades tyckte Lisbeth Palme att den var fel. Lisbeth Palme ringde upp Ulf Dahlsten och pratade om detta. Lisbeth Palme föreslog att polisen hör Dahlsten om dennes minnesbild av telefonsamtalet. Ny rubrik Livvaktsskyddet. Lisbeth Palme tyckte systemet med likter ej fungerade vid oplanerade aktiviteter. Det tog lång tid och ibland svarade de inte. Det var sämre än på 70-talet. Vid ett tillfälle när Alva Myrdal låg för döden hade Olof Palme ringt efter livvakterna, men de svarade inte. Varför han fick ta sin egen bil. Livvakterna hade inga personsökare, så man kunde nå dem den vägen och inte heller mobiltelefoner. Vid ett tillfälle efter mordet då Lisbeth Palme själv hade livvakterna hade de fått stanna vid en telefonkiosk för att livvakterna skulle kunna ringa. Ny rubrik Ustasha. På Sabbatsbergs sjukhus hade Lisbeth Palme spontant nämnt sin reflektbild med Ustasha för en polisman. Med tillägget att det var något man skulle ha i huvudet. För den polismannen nämndes inga andra alternativ. Lisbeth Palme hade känt en välmotiverad oro för Ustasja sedan mordet med Baresic. Dessutom hade det nyligen fattats beslut som gick emot Baresic. Några andra direkta skäl att misstänka Ustasja fanns inte. Vid samtal med Veland ombads Lisbeth Palme att associera till iakttagelser liknande som kunde sättas i samband med mordet. Vid det tillfället nämndes andra alternativ enligt Lisbeth Palme. Ny rubrik Eventuella hotbilder. Lisbeth Palme har aldrig märkt några fientliga reaktioner mot sig själv. Hon har inte upplevt något på sitt arbete som känns oroande. På förfrågan uppger hon sig inte ha arbetat med vårdnads... Det finns inte i hela familjen Palmes bekantskapskrets som ...ledning att hysa agg. Det förekom att folk kom fram till dem när de var ute och gick och